reláciu Andragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Vážená milé poslucháčky a poslucháči od mikrofónu a vysielacej techniky vás pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý vás bude skotolne sprevádzať a reláciu vzdelávanie pre dospelých, pretože počúvate reláciu Prebudzanie Slovenska pokračuje. Jedná sa o 67. časť tohto cyklu relácií a témou dnešnej relácie je, kam mierí monetárny systém. A teraz e, odovzdávam slovo e, Dagmar Kvapilikovej, aby predstavila svojho hostia, takisto aj Joškovi Filovi, následne, aby tiež predstavil svojho hostia. Takže Dáška, ako dáma, máš prednosť. Ďakujem krásne. E, príjemné novembrové popoludnie vám všetkým do štúdia, ale samozrejme všetkým našim milým poslucháčom a teším sa, že môžem e, predstaviť môjho hostia, ktorý je zároveň môjim priateľom, kolegom. E, takže... Vy odkedy spolu chodíte, ja neviem, a on je v Anglicku, tak e, to sa nedá. Alebo to máte cez internet? <laughs> Poďalej. Áno, my sme taká online známosť, že Tibor? Ahoj, vítaj. Ahoj, ahoj. Eh, zdravím všetkých poslucháčov aj, aj všetkých eh, kolegov vo svojich štúdiách. Ja si myslím, že eh, priateľstvo môže byť, môže byť aj online a, a my sa s Dado poznáme aj fyzicky, my sa poznáme ešte Myslím, že... Počkaj, Tibor, nestraž, lebo my tu máme konšpiračné rádio a po fyzickom poznaní si každý myslí to, čo v angličtine sa hovorí na tri písmena, začína to S a končí X. <laughs> No poď ďalej. No, tak každý, každý si to predstaví, každého predstava je vlastne odrazom jeho mysle, jeho vnímania reality, tak eh, kto si to predstaví takto, tak, tak žije, ale tak... Eh, no, eh, Tibor, čistému je všetko čisté a zvrhlému je všetko zvrhlé. <laughs> Tak vítaj v relácii. U Hazuchu. Asi tam, ďakujem. No dobre, poď. No Joško, teraz ty predstav svojho hostia, lebo názov témy je skôr váš ako Tiborov. No, takže vítam e, medzi nami opäť nášho staronového hostia, e, pána Roberta e, Vláška, bývalého vyšetrovateľa. A teraz už odborníka, či nekompetentného, skôr by som to povedal, či nespôsobilého profesionála v oblasti vzdelávania, čo sa týka monetárneho systému, financií, ekonomiky, zlata a drahých kovov. Robert, pekné popoludne. Ahoj Jozefe, zdravím ťa a zdravím všechny posluchače a kolegy ve studiích. Ďakujem veľmi pekne, tak hosti máme predstavených. Dáška, tvoj úvod do problematiky, zrejme začínaš ako dáma, ako prvá, ak sa nemýlim, tak nech sa páči. Ďakujem pekne. Takže ja sa vrátim k môjmu hostovi, k Tiborovi Moravčikovi. Ahoj ešte raz, Tibor, vítaj. Tak kde sa nachádzaš? Prezrad nám. Nachádzam sa v Anglicku, konkrétne v mestečku Tunbridge Wells, kúsok od Londýna v, král, v, v grostve Kent. O, tak to znieje e, duchaplne. O, Tibor, ty si už podaný jeho veli, veličenstva Charlesa či Karla, či ako sa ten váš pán veľkomožný volá? Alebo e, ešte si občanom Slovenskej republiky? Ja som stále slobodný, lebo pána mať je neprávosť a ešte väčšia byť pánom. Takže nie som podaný nikomu. Eh, konám ako slobodný človek, z pozície slobodného človeka. A práve preto som si ťa dnes pozvala, pretože ma zaujímajú tvoje názory. Eh, my sme Slovania, ako hovoríme, sme sa zišli na eh, rôznych podujatiach slovanského typu. Ty vykonávaš aj rôzne také aktivity, o ktorých nám, dúfam, povieš, čo všetko vlastne robíš a a prečo v Anglicku? E, začnem od konca, prečo v Anglicku. Do Anglicka som prišiel pred 20 rokmi naučiť sa po anglicky, lebo som cítil, že mi chýba znalosť angličtiny. Či sa nám to páči alebo nie, tak ten svet je mm, globalizovaný stále viac a viac a globálnym jazykom, opätovne, či sa nám to páči alebo nie, je angličtina. Samozrejme, ja by som bol oveľa radšej, keby globálnym jazykom bol nejaký slovanský jazyk, lebo tie, tie možnosti vyjadrenia v tom slovanskom jazyku sú väčšie, už napríklad len to, že máme 7 pádov a máme relatívne voľnú, voľnú štruktúru tvorenia, tvorenia vied, nám dáva oveľa väčšiu slobodu. No ale je to angličtina, takže som sa prišiel naučiť po anglicky, plán bol, že prídem na dva roky, naučím sa po, po anglicky a potom sa vrátim ako macher na slovensky s, s veľmi dobrou angličtinou. No, ako sa však žiaľbov zistilo, za dva roky som nebol schopný sa naučiť po anglicky, a až po nejakých takých 6-7 rokoch tá angličtina dosiahla úroveň, že by som s ňou bol, spo, bol spokojný. No ale potom som zistil, že chcem vplývať nejako pozitívne na, na svet a e, šíriť, príjmať a zároveň potom šíriť nejaké, nejaké myšlienky, ktoré by e, viedli k ozdraveniu toho sveta. A prišiel som k presvedčeniu, že je dobre, aby som to robil globálne. Že môj potenciál bude oveľa viacej využitý, keď toto, tomu, čomu sa venujem, nebudem sa tomu venovať iba v oveľa užšom československom kultúrnom okruhu, ale budem sa tomu venovať globálne. Takže e, som to prijal ako jednu zo svojich životných misií, aby som šíril tie pozitívne predstavy alebo tie vízie nejakého krajšieho, lepšieho sveta globálne. No, e, Tibor, my sme mali pred e, reláciou jednu takú rozprávu ohľadom e, tvojej relácie a nakoniec som si musel pomôcť zvukovou ukážkou, že ako sa przní grečtina angličtinou v podaní Rudolfa Huliaka, tak si to vypočujeme. Jedná sa o názov e, tvojej relácie Synergetikum a Huliak e, to povedal trochu odlišne. Neviem, či si to počul, ale e, dve minúty až tak veľa nie je, tak ideme na to. Ahojte kamaráti. Ako sa máte v tejto ťažkej dobe? Všetko v poriadku? Všetko je zlé. Tak to nás veľmi mrzí. Čo sa prihodilo? Včera sa ma dotkli útoky koaličných partnerov. Ja aj toto nepoteší, no. Teda nepoteší Andrea. Nás problémy v koalícii samozrejme tešia. Najnovšie to tam zobralo kvôli Huliakovej novele o hazarde. Ja bojujem za štát. Ja bojujem za typos, ja bojujem za zodpovedné hranie a ja bojujem za slovenské rodiny. Bojovať za slovenské rodiny podporou odvetvia, ktoré rujnuje slovenské rodiny. To mi nie úplne vychádza. Nám je to jedno. No veď práve. Len aby sme si pripomenuli, Rudo hádže záchranné koleso kasínam, ktoré by museli zavrieť, lebo im končí licencia. Nám v prvom rade o tie rodiny ide. To no keď myslíš. Novela Rudovho zákona napokon prešla v pozmenenej verzii, s ktorou nebol spokojný nikto. Poslanci za SNS za zákon nehlasovali, nesúhlasia s ním. Šťastný so zmenami však nemal byť ani Rudolf Huliak. Keď sa neteší Danko ani Huliak, tešíme sa my. V tom spočíva synergia, a keby ste chceli vedieť, kto môže za to, že novela vôbec prešla, tak je to opozícia. Keby včera boli v sále a všetci, tak Huliakov zákon o hazarde neprejde, pretože na svojím tým, že sa zdržala, podala vlastne ruku. Hej no, Opozícia sa totiž na hlasovaní vôbec nezúčastnila, čím sa znížilo kvorum. Takže poslanci SNS sa mohli smelo zdržať, lebo to na výsledok nemalo žiadny vplyv. Fakt, veľké hrdinstvo. Proti celej novele sa ale nahlas ozval aj niekto, od koho by ste to naozaj nečakali. Žiadam o stiahnutie bodu 1061 hazard, odôvodnenie. Neexistuje žiadny volič žiadneho elektorátu, žiadnej politickej strany, ktorý by s týmto bodom súhlasil. Ďakujem. Počuli ste ten aplaus v závere? Toto bolo zrejme prvý raz, čo Peťovi tlieskal niekto iný než hlasy v jeho hlave. Mne výsmechy nevadia. Super, tak pozeraj ďalej. No a vy počúvajte ďalej Tibora Moravčíka a Dašku Kvapilikovu. Ja som to zaradil už len kvôli tomu monetárnemu systému a tej synergii. Pripomeniem, že Rudo na e, tej e, dopravnej vysokej škole v Žiline tak určite grečtinu nemal a uh, synergia alebo <laughs> sa dá preložiť ako kolaborácia. <laughs> Tibor samozrejme spol- s týmto súhlasiť nebude, ale zás sranda musí byť aj z mojej strany. Vysvetlím úplne jednoducho syn je e, spolu alebo spoločne, ergo je robiť, e, čiže e, spoločne konať, robiť, čiže kolaborovať. <laughs> Ty ideš? <laughs> No, uh, synergia, uh, tam je, uh, je vlastne tá sila, lebo kolaborácia môže byť, a spolupráca môže byť, môže byť rôzna, ale synergia vlastne poukazuje na to, že nám sa to spoluprácu zvyšuje, zvyšuje efektívnosť a že e, súčet, súčet tých, tých síl kolaborujúcich jednotiek je vo výsledku väčší ako, ako, ako keby boli o samote. Takže tá spolupráca e, s tým, že vychádzam z bojových umenia, na tých bojových umeniach sú niektoré princípy oveľa viditeľné, oveľa viditeľnejšie, tak e, poviem príklad, že traja bojovníci, spolupracujúci sú oveľa silnejší ako traja samostatne oddelení, oddelení bojovníci, lebo si ešte zároveň, jak Češi hovoria, kryjú záda. Takže to je hlavne, je to tá, tá energia tej, tej spolupráce. No, ale tak to, to snáď tu nemusím úplne, úplne rozoberať toto je tá príčina, prečo si si zvolil tento názov e, pre tvoju reláciu na Slobodnom vysielači. E, trošku nám to priblíž a e, zatni trošku do tých tvojich vízií. Buď taký dobrý. Áno, som fanúšikom tej synergie, lebo v momentálnom temnom stredoveku, v ktorom my stále žijeme, ktorý z nejakých, je stále nejakou formou otroctva, a z nejakého dôvodu ten feudalizmus sa začal nazývať kapitalizmus, aj keď v princípe je to, je to, je to stále, e, stále to isté. V tomto systéme sa nám rozbíja naša energia v boji o nadvládu jedného človeka na druhom. Čiže my ten náš potenciál rozbijame jeden v boji jeden proti druhému. Stráca sa ten, tá, tá naša sila. Ale keby sme spolupracovali, tak tá sila sa začne spájať, začne sa kumulovať a začne sa synergizovať. A keď sa toto stane, <clears throat> tak sa spustí také nejaké, e, ja by som to nazval e, energetické perpetu mobile, kde tá energia začne rásť a rásť a rásť a začne sa tvoriť akoby z ničoho lebo tá synergická energia to je vlastne tá, tá pridaná hodnota, to je tá energia, e, energia spolupráce navyše a kombináciou tých slov synergia a perpetuum mobile e, mi tak vznikol také, taký výraz, som si vytvoril e, synergetikum. No a ako to teda zaviesť v praxi? Alebo e, viem, že sme zo začiatku pred pár rokmi začali participovať na takom spoločnom projekte. E, povedz nám o tom viac, ako sa to posunulo, ako ty rozvíjaš teda túto synergiu. No, e, rozvíjam to viacerými spôsobmi. Jedna z nich je tá relácia a potom mám stále takú víziu, ako by mohla fungovať spoločnosť, ako by mohla fungovať spoločnosť v e, spolupráce a ako by sme mohli vytvoriť e, kolektívnu inteligenciu a keby som to tak trošku poangličtil, že by sme spravili brainstorming ku každej spoločenskej otázke to znamená, že miesto, aby sme žili v tej zas, zas, zastupujúcej demokracii, ktorá je tu známa nám od e, nejakej rímskej ríše, kde ten e, senát boli vlastne volení zástupcovia delegáti, tak ten, ten princíp sa nám odčas rímskej ríše nezmenil, v Anglicku to vnímame ako parlamentárnu demokraciu od 13. storočia no a stále žijeme v tomto, v tomto nešťastnom paškvile, ktorý podľa mňa nefunguje alebo nefunguje dostatočne na to, ako by sme, ako by sme dneska chceli. E, takže ja som presvedčený, že miesto toho, aby sme si my každé 4 roky zvolili diktátora, ktorý nám bude diktovať, ako by sme mali žiť, že by sme mali svoj potenciál skôr venovať tomu, ako chceme žiť. A začali by sme sa zamýšľať nad tým, ako chceme žiť a ku každej spoločenskej otázke, ktorá sa dneska prejednáva či už v parlamente alebo na zasadaniach vlády, my by sme sa vyjadrovali k tej otázke a my by sme hľadali najlepšie riešenia. na prvý pohľad sa môže zdať, že z toho by vznikol veľký chaos a nejaká vrava a tak ďalej, ale našli sme, našli sme spôsoby komunikácie, tejto synergickej e, komunikácie, kde by sa dali tie naše najlepšie myšlienky e, vyhľadať a spolu dovytvárať. Je to relatívne jednoduchý algoritmus. Ja neviem, či na to v tejto relácii bude čas, možno niekedy, niekedy v budúcnosti by som to e, vysvetlil bližšie, ale keby sme začali hľadať spoločne najlepšie riešenie ku každej našej spoločenskej otázke, tak som presvedčený, že by sme našli oveľa lepšie riešenia, s akými prichádza tá politická trieda, ktorá v konečnom dôsledku sú to aj tak len, len pajacovia na motúziku kapitalistické oligarchie. No Tibor, kontrolná otázka, či budeš vedieť. Kto zaviedol v roku 1994 eh, eh, termín eh, synergia? A bolo to v knihe 7 návykov pre úspešný harmonický život. Ja som na komunikácii z tohoto robil takú ročníkovú prácu. No tak celkom ma zaujíma autor No, bol si to ty? Nie, bol to Američana, volá sa Steve Covey, alebo píše sa to Steven alebo Stephen Covey. Kto budete hľadať, tá kniha je preložená aj, tuším, do češtiny a je dohľadateľná na internete. Len a dokonca aj v angličtine a zadarmo. <laughs> Tibor, aj obrázky sú tam, takže typ na nočné hľadanie, keď nebudeš mať čo robiť. No, uh, vyhľadal som si to tu, že ten výraz e, v grečtine synergeticos bol používaný od 1680. a 1849 ho, ho niekto, niekto použil, ale vo spojení z, v spolupráci svalových, svalových skupín. Takže ten výraz je možno trošičku starší. No, ten výraz je eh, z čias antického Grécka, ja som to v úvode vysvetľoval. Syn znamená eh, z Syn eh, znamená spolu a ergo je robiť. Napríklad ergonomia je náuka o práce o práci, čiže a opäť e, nedá sa to z grečtiny e, priamo preložiť e, z toho dôvodu. Ergo je síce robiť, ale nomos je zákon, čiže nie všetko, tak ako v angličtine, znamená to isté v doslovnom preklade, ale nechcem ťa oberať o čas, pokračuj. No možno ešte, eh, už keď hovorím o tej, o tej grečtine a máme tú tendenciu hľadať tie eh, výrazy slov v grečtine, tak existuje aj starší zdroj a to je náš pôvodný vedský jazyk a e, môžeme hľadať e, výrazy, e, význam výraza slov aj, aj v sanskrte a, e, a tým tie prieniky so sanskrtom budú pravdepodobne ešte staršie ako sú grécké, lebo aj samotný grécky jazyk, ako latinské, slovanské, germánske jazyky, všetko sú to bécké jazyky, alebo dneska by sme ich nazvali indoeurópske. No, e, ja ešte použijem aj jeden taký e, termín, ktorý je idiot, alebo v grečtine idiotes, skloňuje sa to podľa vzoru profet, to znamená prorok, no ale e, znamená to nie to, čo v psychológii, e, e, že nejaký retardovaný človek s poruchami správania a tak ďalej, a, ale znamená to vo slovenskom preklade poslanec a presne to nadvezuje na to, čo sme e, počuli, ale v grečtine sa to prekladá ako diletant, neschopný človek, amatér, bžídil po česky <laughs> a tak ďalej. Poď, Tibor, ideš. A dokonca aj v latinčine to má úplne rovnaký význam ako v grečtine. Takže keď niekomu povie, že je idiot, tak mu povie, že nič nevie, e, že sa na niečo hrá, čím nie je, e, že je to e, diletant, neodborník a tak ďalej. No. Tibor, ideš. Tibor, ja sa vrátim k tomu brainstormingu, o ktorom si hovoril. Ty si e, dušou a telom Slovan, praktikuješ e, rôzne staré techniky, budem rada, keď sa o nich zmieniš. A zaujímavé na tebe je, že dlho žiješ e, v Anglicku, takže si e, pojal do seba e, ten priestor a tú energiu iného štátu, v akom si sa ty prirodzene narodil. Si mladší ako väčšina z nás tu, takže mňa bude zaujímať to porovnanie tvoje toho života v Anglicku a u nás E, v súvislosti s tým systémom, pretože my sa v tejto relácii veľmi často bavíme teraz o zmene systému. Ľudia sú nespra- nespokojní, e, e, prirodzeným vývojom dospievame k tomu, že e, žiadame e, istú zmenu systému a otvárame celospoločenskú diskusiu na túto tému. Takže sme tu hovorili nielen o možnostiach dvojkomorového parlamentu, ale aj rôznych iných hybridných fóriem, o ktorých by som rada dneska aj s vami všetkými pohovorila. No, Tibor, najskôr vysvetli, čo je to brainstorming ako búrka mozgov a e, ako sa to vlastne praktikuje, aby e, naši poslucháči vedeli, že o čo konkrétne sa jedná. E, no, vysvetlím, čo to brainstorming. Ja viem, že tunak sa s Mirom pravdepodobne nes, nezhodneme, lebo... Počkaj, ja nie som tu rozhodca, ja som tu v kotolni zvukára, občas do niečoho kecnem. Ideš. Občas. E, no, e, nemyslím si, že nejaká druhá komora to vysvetlí, e, vysvetlí, ne, vysvetlí, to vyrieši. Nemyslím si, že to vyrieši zákaz nejakých politických strán, nemyslím si, že to vyrieši reparácia tohto, tohto systému. Ja som presvedčený, že treba začať budovať úplne od princípu nové, nové štruktúry. Takže ten brainstorming zhruba funguje tak, že na začiatku sa, sa, sa zbierajú nápady. Znamená, že každý zo seba vychrstne to, čo ho napadne spontánne, bez toho, že by si dával nejaké prílišné klapky a bez toho, že by nejako hodnotil tú myšlienku. No, e, Tibor, len zabudol si povedať dôležitú vec. Musí byť jasne stanovená téma alebo problém, ktorý sa má riešiť, aby e, to nebola e, nejaká kecáreň alebo drbáreň po česky. No, e, samozrejme, že e, treba si definovať ten problém a nejaký múdry muž už povedal, že e, definícia problému je polovica jeho vyriešenia. A takže s tým úplne súhlasím. No a treba mať otvorenú mysel a myšlienkam, ktoré na prvý pohľad sa môžu zdať nejaké, že, že úplne ujeté, ale niečo z tej myšlienky sa bude môcť dať použiť. Takže prvá, prvá fáza brainstormingu, aj keď v tom našom systéme synergetiku to funguje trošičku iné, ale v bežnom brainstormingu je, že sa e, spíšu všetky nápady a potom sa začnú preosievať tie nápady a začne sa na ne nazerať z rôznych úhlov pohľadov s tým, že všetci sa môžu zúčastniť toho nazerania e, a rozoberania tých, tých nápadov a začne sa, či sa dá použiť celý ten nápad, alebo nejaká časť, alebo nejaký aspekt, alebo vôbec ne. A väčšina tých nápadov samozrejme skončí v takom nejakom koši, ale už sa nimi zaoberáme a už sa nimi, už sa nimi zaoberajú pri klasickom brainstormingu všetci, No a, a potom tie nápady, ktoré sú najlepšie, rozvíjajú sa paralelne všetky nápady, prípadne sa spájajú a sa vzájomne obohacujú a takto nájdeme najlepšie riešenie a na všetkých tých riešeniach, aj na tých e, e menej, menej e, úspešných, participujú všetci. To znamená, že sa využije potenciál všetkých ľudí. Všetci sa môžu vyjadriť ku všetkému. E, my máme takú nejakú predstavu, že predsa nás tu nebudú e, e, riadiť hlupáci, že tento celý prístup, aby sa aj hlupáci mohli vyjadrovať, je proste celý zlý. No, moja otázka znie, príde snáď hlupák s najlepším riešením? Ten hlupák môže prísť s nejakým riešením, ale pochybujem, že príde s najlepším riešením. Alebo bude snáď hlupák participovať na vývoji najlepšieho riešenia? Asi ne. Takže v skutočnosti v konečnom dôsledku na vývoj tých najlepších riešení budú pracovať skutočné elity. Ne samozvané elity, kvázi elity, ktoré sa tu dneska sami pasovali do pozície elit, ale skutočné elity spoločnosti budú tvoriť tie najlepšie riešenia. My však dopredu není sme schopní určiť, kto príde s tým riešením alebo kto bude e, čiastočne spolupracovať, participovať na tom riešení. To až spätne sa dokáže ukázať. My v dnešnej spoločnosti, my e, si vyberieme to údajne najlepšieho a on má zrazu patent na rozum a, a jemu dávame bianko, bianko šek na to, že on príde s najlepším riešením, ale my to dopredu nikdy nevieme. To sa až spätne sa dá určiť, kto je schopný prísť s najlepším riešením. No Tibor, ešte jedna kontrolná otázka a potom dám slovo Dášky. Dáške, kto akým spôsobom zaviedol do praxe Donald Trump a brainstorming, vieš? Neviem. No predsa zo Stormy Daniels, keď Melanie bola tehotná a ešte si to dal do účtovníctva v tom prípade, e, keď e, robil kampaň, keď prvýkrát bol zvolený. No, druhý Kiska, no, šikovník. Sa, sa teším, že doma je natoľko otvorená mysel, že tiež využíva, e, využíva brainstorming ako, ako úžasnú metódu nájsť najlepšie riešenie. Otvorení manažéri, otvorení manažéri e, využívajú proste ten brainstorming. Ja som mal obrovské šťastie, že som robil pod jedným z, z najlepších manažerov, akého som kedy videl a pod uh, vedením Karola Prochodského. A to bol, to bol uh, prezident poisťovne, v ktorej som robil. A on, keď bol nejaká, nejaká problematika, tak on si prizval všetkých zúčastnených a každého sa opýtal jednu otázku. Čo si o tom myslíš? Ako by si to riešil? A čo keby sme to riešili takto? Ako by sa to prejavilo? a on sa porozprával s každým z tých zúčastnených, nabral si od všetkých rozumy a potom spravil riešenie. To znamená, že ne, bol to opak toho arogantného e, vedúceho, ktorý si myslí, že zožral veškerú múdrosť a sám e, rozhodne bez toho, aby mal častokrát šajnu, ako sa to dotkne e, veškerých zúčastnených oddelení. No, Tibor, ešte sa spýtam v tejto súvislosti na jednu vec. Ako ten brainstorming súvisí napríklad s činnou kompetenciou? Vieš to porovnať alebo vysvetliť? lebo e, táto relácia pôvodne bola Jurajová Michaleková, kým, ktorý je autorom činej kompetencie, aj keď to nemá patentované, ale každý to ví, každý to zná, takže e, asi mu to nikto nezoberie. No, ja, som, ja som viedol s Jurom Michalekom e, dlhé rozhovory súkromné na túto tému, lebo on tam mal nejaký nejaký e, komplikovaný kľúč, ako nájsť tých čine kompetentných, ale keď som mu vysvetlil ten, ten náš kľúč, ako my hľadáme spätne činných kompetentných, že ich nehľadáme dopredu, ale že ich vlastne až sme schopní nejako štatisticky vyhodnotiť spätne, tak Jura Michalek súhlasil s týmto kľúčom v, v, v činnej kompetencie a vlastne E, sme sa dohodli na tom, že tá činná kompetencia by mohla fungovať aj takým spôsobom, ako na akom pracujeme, pracujeme my. Nerobím na tom sám, robím na tom e, s viacerými ľuďmi, sme, sme tým zapálených, zapálených ľudí a e, som rád, že sme nakoniec našli s Jurajom Michalekom spoločnú reč. Da, Daška? Ty, ty ja vám do toho skočím, lebo žena nemôže mať posledné slovo. <laughs> a e, Váška, nesranduj. Žena má vždy posledné slovo a muž povie, máš pravdu. A prvé. <laughs> Áno. ja sa vrátim e, k tomu, že brainstorming vlastne vykonávali aj naši predkovia, e, dávni Slovania, E, dodržiavali kopné právo a vlastne organizovali tie svoje kopy. Takže to boli tie ich brainstormingy, že? Ale na rozdiel od súčasnej doby e, kopovali, alebo teda mudrovali dovtedy, kým všetci nesúhlasili. Kdežto dnes sa rozhoduje e, nejakým právom väčšiny. E, čo si o tomto myslíš? Sme vôbec schopní E, prejsť do tohto levelu, ako anglicky hovoríte, pretože e, doba sa úžasne zmenila. Tibor. No, e, ja by som sa najprv vyjadril k tomu kopnému právu. Ako kopné právo, to, je, to není podľa mňa ten pôvodný slovanský systém, to už je na pol ceste k tej zastupiteľskej kvázi demokracii. Tam už boli ľudia vybraní, ktorí mohli rozhodovať. A poviem príklad, napríklad ja by som nemohol prispieť do diskusie, ja by som nemohol prísť s nápadom. A považujem sa za celkom e, kreatívneho a rozladeného človeka a myslím si, že som schopný k veľa otázkám e, prispieť, byť prínosom. A tam z nejakého dôvodu by som nemohol byť prínosom, lebo som nemal to šťastie, aby som, aby som e, stretol lásku, aj keď medzičasom už som ju stretol, skutočnú lásku a e, nepodarilo sa mi e, vytvoriť rodinu. Že tam ja by som bol okamžite diskvalifikovaný. A tie, tá, tie pôvodné slovanské sedenia neboli len o mužoch, ako je v kopnom práve, ale boli aj o ženách. Aj ženy majú čo povedať ku spoločenským otázkam a častokrát ženy vidia proste, e, vnímajú iné aspekty a prichádzajú s inými riešeniami. A dokonca častokrát aj deti prišli s riešeniami, ktoré proste dospelých nenapadli. Lebo dospelí ich považovali za nemožné a mali zablokovanú mysel. Takže kopné právo e, už je zmutovaný spôsob rozhodovania a už vlastne väčšina populácie sa nezamýšľa nad tým, ako by sme chceli žiť a nehľadať tie riešenia, nevyužíva svoj potenciál, svoju časo, energiu, mozgovej kapacity k tomu, aby hľadali riešenia, ale proste e, rozmýšľajú o, o kravinách o, o, a ne o tom, ako by vlastne chceli žiť. A v kopnom práve už je to veľmi zúžená e, skupina ľudí, ktorá sa zamýšľa nad tým, ako máme žiť a tým pádom ten potenciál je oveľa, oveľa zúžený. k tomu kopnému právu. No a áno, bolo to v tých, tých slovanských spoločenskách, či už to bolo na rôznych zboroch, alebo snemoch, alebo ako sa tieto skupiny, kde sme dali hlavy dohromady, e, rozprávalo tak e, muselo tam byť vlastne plný súhlas. Lenže tam sa nehlasovalo o tom, že či tohto, toto riešenie chceme alebo nechceme, ale tam sa hľadalo najlepšie riešenie. A môžeš nesúhlasiť, pokiaľ prídeš s lepším riešením. Ale pokiaľ ne, neprichádza s lepším riešením, tak proste nemôžeš nesúhlasiť. To musel byť, to musel byť konštruktívny nesúhlas. Ja môžem nesúhlasiť, keď mám lepší nápad. Ale pokiaľ nemám lepší nápad, ako je ten na stole, tak s ním automaticky musím súhlasiť. Tibor, e, my žijeme e, dobu globalizácie a e, táto moderná doba prináša digitálny svet, digitálne peniaze, digitálne myslenie. A veľa ľudí sa tomu bráni, najmä tí, ktorí sú v súlade s prírodou a radšej by si e, vymenili tovar za tovar, ako by použili e, digitálny svet. E, takže a, ako máme vlastne budúcnosť? E, zamýšľam sa nad tým, pretože ten globalizmus vlastne je centralizácia moci a berie nám to naše pôvodné, to originálne, to, to sebestačné a národné. Takže mm, ako ty vidíš e, ten budúci moderný svet? No, e, ja som sa v prvom rade na to, aby som pochopil, ako z týchto píp von, tak je dobre pochopiť, ako sme sa do, do týchto píp dostali. A preto som dosť študoval o tom, ako sme my vlastne opustili tú rodovú spoločnosť a dostali sa, sa sem, lebo ten náš pôvodný spôsob e, spoločného, spoločného rozhodovania o spoločnosti, tá samozprávna spoločnosť bola výborná. Ale e, potom, jak e, sa spoločnosť rástla a bola stále komplexnejšia a komplexnejšia, tak boli tie, tie skupiny tak veľké, že sme narazili na E, komunikačné limity. Že není možné rozhodovať v nejakom kruhu, pokiaľ ten kruh na prvé e, limity narážame pri skupine, ja neviem, nejakých, nejakých 7 ľudí, od 7 ľudí vyššie tam, už sa ťažšie sa tam prejavujú e, ľudia, ktorí sú viacej, viacej uzavretí, teraz ma napadá ten psych, psychologický výraz, sa tam proste hambia alebo sa boja sa tam prejaviť. Potom sú ďalšie limity, ja neviem, okolo nejakých 50 a najvyšší limit je, tuším, okolo nejakých 120 alebo 150 ľudí, tam už tá komunikácia proste je absolútne nefunkčná. Mm, a práve to bol dôvod, prečo my sme prešli na hierarchickú štruktúru, ktorá je, za, ktorá je príčinou tých problémov, ktoré dnes v spoločnosti máme. Hej? A lebo dneska žijeme v hierarchickej štruktúre a ako vieme, tak v hierarchickej štruktúre majú oveľa väčšiu šancu sociopati a psychopati, takže preto vlastne žijeme v spoločnosti pod vládou sociopatov. Ja už túto spoločnosť jedným slovom zhrnutú ju volám sociopatizmus. A pokiaľ chceme tento sociopatizmus odstúpiť, tak zase musíme e, prizvať všetkých ostatných ľudí, mm, lebo ľudia najlepšie, čo chcú. No a práve tu tu nám prichádza a na pomoc úžasný, úžasný e, digitálny svet. To znamená, že tá digitalizácia je kľúčom k slobode. Ten internet a tie nové možnosti komunikácie nám práve umožnia opätovne vrátiť sa k tým, tým starším ko- typom komunikácie, nevrátiť sa, ale, ale po špirále ich dostať na, na inú úroveň. Keď predtým to bol kruh a potom to bola pyramída, to je hierarchie, tak dneska sme schopní vytvárať neurónové siete na e, vlastne podobné štruktúry, na ktorých funguje e, náš rozum. No a práve, e, te, te, práve tá neurónna sieť nám, nám utvorí, umožní zosynergizovať naše najlepšie myšlienky. No a ďalší, ďalší úžasný nástroj k tomuto je umelá inteligencia. Umelá inteligencia je dar od Boha, No Tibor, to si robí srandu. Mne keď sa napríklad pokazí internet, tak sa mi ozve tam Olivia, virtuálna asistentka, čiže de facto umelá inteligencia. Ja jej musím položiť stupidnú otázku, lebo s ňou debata nemá konca. A potom mi povie, e, vôbec som vám nerozumela a E, ja jej poviem, keď mi nerozumiete, tak e, mi dajte e, živého asistenta, ktorý... Ja som vypadol. Ja ma počuť? Áno, ja funguješ. Funguješ, ty Borideš. No, tak, počuť, Vy... skáčeš do reči, prosím ťa. No, e, vieš, vieš, Mirko sa napojil na umelú inteligenciu. E, ja len reagujem na to, že o čom hovorí, že ja som sa ťa spýtal, e, že s tebou nesúhlasím, pretože umelá inteligencia nie je dar od Boha. Toto ma urazilo ako teologa, lebo je to idiotina. No, po... no tuším, že sme stratili uh, Tibora. Ja poviem, že než e, začala táto relácia, ja som sa ešte spýtala e, umelej inteligencii na jej názor, e, ako ona vidí budúcnosť a spoločnosť novú, ako by sa mohla pretransformovať. A ona mi odpovedala, že Napríklad kombináciou zastupiteľskej demokracie a prvkami priamej demokracie. e, tieto rôzne hybridné formy sa prirodzeným spôsobom môžu rozvinúť a prinesú väčšiu transparentnosť. Samozrejme, že to vyžaduje eh, organizovanosť, čo my Slováci v tomto mm, nie sme moc dobrí, ale E, hádam, sa jedného dňa zorganizujeme. Takže mrzí ma páni, no, že... E, Dáška, ja sa ťa spýtam na dôležitú vec, aby sme pokračovali v tom, o čom začal Tibor. Ty si fakt myslíš, že umelá inteligencia je dar od Boha? teraz začínajú používať s umelou inteligenciou drony na zabíjanie ľudí. To Boh je taký idiot s prepáčením všetkých veriacím sa ospravedlňujem, že bude sa využívať e, nejaký e, systém umelej inteligencie na e, antihumánne, čiže protiľudské činnosti alebo e, keď e, si zoberieme napríklad ten bankový sektor, tam máme obrovský problém napríklad e, s tým, že nás tlačia do tej virtuálnej meny, ktorá v podstate nie je ničím krytá. Dá sa vyrobiť z ničoho, to znamená fiat money. A zase na druhej strane vidíme za to, že Napríklad, použijem taký príklad. Minulý týždeň v piatok som bol v Lučenci, spýtal som sa na chodbe jednej bankovej úradničky, že čo to znamená, ak budeme mať e, drobné bokom. E, čiže e, z tohoto hľadiska vyplýva tam jedna dosť dôležitá vec. A tá v podstate funguje takým spôsobom, že oni tými e, peniazmi bokom vytvárajú nátlak na svojich klientov, aby mesto hotovosti e, platili e, s platobnými kartami a v tom prípade, ale tie platobné karty sa nedajú použiť vo virtuálnom priestore, napríklad platiť nimi v e-shopoch. Uvediem príklad, ak napríklad zaplatíš v e-shope 10,50, tak ti nedajú 11 eur, ale ak zaplatíš kaviarni za kávu, čo ja viem, euro 50, tak ti dajú 50 centov. Čiže e, to, čo sme presadili e, s Borisom Kolárom a s ďalšími, e, Uhríka z republiky alebo z RSNS, že sme zaviedli podstate do ústavy článok 39a, e, to znamená právo na hotovosť, takto banky takýmto spôsobom sa snažia sprzniť. E, čiže e, zaujíma ma tvoj názor na toto. Nech sa páči. No, tej ideš. malej inteligencii by asi viac e, a lepšie vedel povedať taký Elon Musk. Ja sa k tomu moc neviem vyjadriť, ale nemám pozitívny vzťah e, k digitalizácii ako takej, ale bohužiaľ to všetko tam smeruje. E, technológie môžu byť moderné, ale mali by byť bezpečné a nemali by nám brať súkromie. A my sme vlastne to súkromie e, úplne stratili. Ale v súvislosti s plátením digitálnym spôsobom tu máme odborníka, takže ten nám to e, vysvetlí bližšie, k tomu sa nebudem vyjadrovať. Ja som e, rada, že ste v priamom prenose vlastne ukázali slovenský brainstorming, <laughs> že tak toto na Slovensku zhruba vyzerá a ja verím, že e, naša, náš múdry slovanský duch predsa len e, prerazí a e, že sa jedného dňa dohodneme. Blíži sa 16. november, e, my vás srdečne pozrieme. Počkaj, Dáška, 17. november. 17. november bol zrušený <laughs> ako sviatok, takže sa stretneme 16. Aha. novembra v nedelu e, vo zvolenie. E, písať mi môžete na záchrana serezavináč gmail.com. Všetci tí, ktorých vás zaujíma zmena systému a e, nie digitálna doba, ale právo na seba určenie, národovectvo, e, láska a dobrý vzťah blížnemu svojmu a aby sme e, postavili na nohy nové, zdravé a spravodlivejšie Slovensko. A ďalej vám to už asi odovzdávam do rúk. Jozef a vám všetkým e, ďakujem, že ste s nami spoločne strávili čas a poprosím ťa, Mirko, o pesničku. No, Príjemné no. popoludne ešte. Dáška, ja asi vzhľadom k tomu, že máme tu vynikajúceho hostia z Českej republiky, Roberta Vlašeka, tak nebudem dávať pesničku, ale rovno odovzdám slovo Joškovi Filovi, aby v krátkosti uviedol hostia a aby sme pokračovali ďalej ohľadom toho monetárneho systému. Takže Joško, odovzdávam ti slovo. Pekné popoludne, alebo už pomaly podvečer, sa nám rýchlejšie zmráka. Ako hostia tu mám opäť Roberta Vláška, bývalého vyšetrovateľa, podnikateľa, spoluzakladateľa firmy s medzinárodným dosahom Firegold, zakladateľ hnutia Obrodenci, Zlatý špendlík, člen hnutia Zlatý špendlík, miesto predseda strany Slobodných. Je to profesionál, teda či kompetentný, či nespôsobilý, v oblasti vzdelávania týkajúceho sa monetárneho systému, financií, ekonomiky, zlata a drahých kovov. Robert, pekné popoludne. Jozefe, zdravím tebe a zdravím diváky. <laughs> Upravím jednu, jednu informaci o mě jenom, ak se aktualizuju. Už nejsem místo předseda svobodných, úspěšně jsem funkci předal jiným kolegům, kteří na to mají více času než já a já v svobodných dneska funguji pouze jako odborný garant pro problematiku vnitra bezpečnosti. Mm-hmm. No ja len môžem potvrdiť, že si naozaj riadne vyťažený, pretože e, dostať ťa k telefónu nie je jednoduché a ešte aj včera večer som si všimol, že po polnoci si nahrával nejaké e, vzdelávacie videá. Je to je, tak? Máme je takový nabitej nabitej měsíc nebo nabitej vlastně celý půl rok, protože ta naše expanze, vy si to zmínil, my fungujeme dneska ve 21 zemích Evropy a teď jsme přešli do takový trošku expanzivní fáze, takže já hodně cestuju, výjíždím, prezentuju, byl jsem v Polsku, teď bylo to báječní v Krakově a a v Poznaní chystám se do Cannes, do Francie, nebo do Nice vlastně, no je to vedle sebe, ale jdeme do Nice, taky tam máme vlastně zase francouzské partnery, no a zítra odjíždím k vám na Slovensku tam se těším mimořádně, Slovensko je moje nejoblíbenější země, takže těším se na halušky, strapáčky a podobné věci, protože to v Čechách nikdo neumí uvařit. Takže jo, máme to takový trošku nabitý teď. Fajn, tak si urob reklamu zajtra v Košiciach. Kedy, kde? Keď, sa, keď no, chceš, aby e, ľudia prišli, aj takí, ktorí je, nie sú pozvaní, to, ak je to možné? To kde bych já věděl, ale zítra nemáme prezentaci, máme prezentaci ve středu 5. Ale já to nevím, vědí to kolegové, kteří to zařizovali, takže já teď reklamu neudělám, ale vím, že někde v Košicích odpoledne budú do, do večera prezentovať. No. Dobre, ale keď už ťa tu mám, tak mi aspoň povedz, kde sa nájdú tvoje prednášky v nejakej ucelenej forme. Máš nejakú hmm. stránku? Určite, určite. Moje přednášky eh, zájemci, diváci, posluchači tady najdou na Firegold Group eh, na YouTube, na kanále Firegold Group, kde máme x jakoby edukačních, edukativních videí, eh, v, i nějakých jako analýz, my děláme takový větší jako rozbory, eh, třeba kvartální, máme tam vzdělávací videa o monetárním systému, o roli zlata, o, o globální ekonomice, o geopolitice, takže ten kanál je tak jako zaměřen od té ekonomiky přes, přes monetární systém po geopolitiku. Mhm. Mm, ja som si trošku pozrel do archívu a našiel som, že prvýkrát som ťa tom, tu mal 22. maja roku 2023. Potom si bol, myslím, 3 alebo 2 až 3 krát e, ešte následne, takže približne po pol roku, naposledy 27. januára 25. Vtedy ešte sa dlh e, Spojených štátov amerických pohyboval na úrovni 36 biliónov, dnes už máme 38 eh, biliónov. Ale skôr, nech sa vrátime k tomuto dlhu, tak by sme ešte na chvíľočku zostali doma a chcel by som, aby si nám trochu zrekapituloval to, čo sa u vás prednedávnom odohralo, to znamená voľby. Čo myslíš? Smeruje to k lepšiemu? <laughs> si potěšený? <laughs> tak, eh, to je kardinální otázka. Já bych to řekl tak. K eh, horšímu to nesměřuje, protože Eh, horší, než to bylo. Eh, takhle, horší to může být vždycky samozřejmě, ale eh, ta vláda, kterou jsme měli, to byla vláda národní katastrofy totálně, velmi podobně jako jste měli vy před změnou vlastně vlády u vás. Je to podobná kategorie lidí, řízených z podobných míst, financovaných z podobných zdrojů, takže ti si velmi dobře rozuměli, takže to byla katastrofa, to znamená, ty volby to zle, mírně zlepšily, řekl bych, protože eh, ta, ta vládní koalice eh, prohrála v těch volbách, dostalo se tam řada eh, zajímavých podle mě osobností právě i ze strany svobodných, náš předseda Libor Vondráček, Markéta Šiktařová ekonomka, moje kolegyně z jako poslankyně taky uspěla, takže to mi dělá jako radost, je tam Jindřich Rajklo a další, další lidé, takže dostali se tam zajímavé osobnosti, že by to byla úplná výhra, to si nemyslím, protože eh, hnutí ANO a tak dále, Andrej Babiš a podobně se domnívám, že hm, taky na tu globální strunku eh, celkem jako hrajou, byť mírněji než, eh, než to, co tam bylo, ale rozhodně je to posun k lepšímu, skrze ty osobnosti to stoprocentně. No dobre, ja sa spýtam na dôležitú vec. E, e, zrejme e, títo páni a dáma kandidovali za Tomiovú Okamurovú stranu SPD, lenže Tomio Okamura dosiahol ohodne slabší výsledok, ako keď išiel bez legionárov, to znamená na jeho kandidátke tzv. osobností. V čom bol problém? Vysoká účasť? Ja E, jednak vysoká účast, která byla opravdu hodně, hodně vysoká, a e, potom, myslím si, tam sehrála roli velmi jako negativní kampaň vůči právě Tomio Okamurovi a SPD jako takovému. To znamená, já se domnívám, že pokud by e, vlastně ne, se nespojil s těmi dalšími jako subjekty, tak, tak by na to bylo ještě výrazně hůř, než jak to dopadlo. Takže ne, velká účast a velmi silná jakoby, negativní kampaň a jako vel, velmi silná potřeba porazit vlastně tu, tu, tu koaliční vládu současnou, nebo tu, tu současnou koalici a tam samozřejmě jako největší jako protivník jejich se jevilo to hnutí ANO, jako Andrej Babiš, takže řada lidí, když váhali mezi SPD a ANO, tak to dali prostě tomu ANO. Jo, takže to jsou příčiny toho. Mhm. Ešte sa spýtam na jednu dôležitú vec. Ja som chcel dostať minulý týždeň v útorok do relácie Katku Konečnú líderku zostačilo. V čom podľa vás bol problém, že sa komunisti a legionári nedostali do parlamentu? 4,3% dosiahli volebný mhm, výsledok. Mm, to, to nás všechny překvapilo, musím říct. Nikdo, nikdo jsme na to nesázeli. Já jsem se domníval, že jejich výsledek bude něco mezi 6-7%. Skutečně bylo to velmi překvapivé a myslím, se to překvapilo i všechny jako analytiky, že s tím nikdo jako nepočítal. Tam eh, se spíš očekávalo, že se nedostane do parlamentu eh, strana těch motoristů, ta nová strana a očekávalo se, že, že Katka Konečná eh, se stačilo, jak se jmenuje to jejich společenství, se tam dostane. No, dvě, dvě příčiny bych viděl zásadní a to velmi jako brutální jako kampáně, E, proti, e, proti ním, taková antikomunistická a velmi jako neférová kampáň. Jedna věc, těch, těch všech médií, jo, samozřejmě v České republice velmi podobná situace jako na Slovensku, takže ten mainstream e, nepokrytě šel proti, proti ním. Druhá věc je, že Andrej Babiš se vymezil, že s nimi do vlády by nešel, Čím zase právě ti lidé, kteří chtěli porazit tu fialovou vládu a tak dále, raději dali hlas tomu Anu než té Kateřině, i když by bývali jim ten hlas dali, kdyby ten Andrej Babiš se takhle nevymezil proti ním. A třetí věc je, že e, pravděpodobně v té straně měli, e, řekl bych, takové vnitřní agenty, já bych to nazval, kteří vypustili e, před těmi volbami takovou věc, že se začaly vymezovat proti církevním sňatkům, což zjevně jako nebylo, nebyla strategie té strany a ta, ta Kateřina o tom vůbec nevěděla. Myslím si, že byla sama překvapená a že tohleto vymezení se proti církevním sňatkům spoustu zase hlasů jim, jim jako vzalo. No ešte sa spýtam ohľadom stačilo, či aj problém nebol v tom, že Katka Konečná je druhé funkčné obdobie europoslankyňou a ona sa nevymedzila eh, za povedzme e, nejaký Čech e, exit, e, to znamená odchod Českej republiky, či už z NATO alebo z Európskej únie. Či v tomto nebol hlavný problém? lebo v Českej republike neexistuje žiadna strana, ktorá by mala vlajkovú loď, ako sa hovorí s názvom odchod z Európskej únie a z NATO, nejaký Čech exit alebo nejaké podobné zameranie No, nie nejaké euro alebo NATO skeptické, ale e, priamo rezidentné. Čiže e, tvrdý odpor proti tomuto. Či v tom nebol hmm, Rozumiem. Rozumím. Rozumím. Myslím si, že ne. Myslím si, že to není ten důvod, protože e, když se podíváte na výsledky těch voleb, tak strany, které měly nebo mají ve, svý, ve svém programu referendum o setrvání v NATO vlastně a Evropské unie, což právě je to SPD a Svobodní, ku příkladu, když Svobodní tam nemají referendum o NATO, ale mají tam referendum o eh, Evropské unii a já jsem ve straně vždycky prosazoval právě obě ta referenda, tak tyto strany nějaké skvělé výsledky jako neměly a naopak vlastně z těch opozičních v úvozovkách stran to bylo ano, které dosáhlo toho nejlepšího výsledku, ale ti nepokrytě říkali, že, o, že to není o vystoupení, že to není o vystoupení z Unie, že to není o vystoupení z NATO. Já se obávám, že v, v té české společnosti ještě ta skupina lidí, kteří by si uvědomovali, o co tady v té hře jde, že skutečně eh, ta Evropská unie na to jsou propojené organizace, že to je obrovský problém, že to je to globální řízení, ty převodníkové páky, tak ta skupina je příliš malá ještě a vlastně ten zájem v té české společnosti takový není, bohužel. Takže to si nemyslím, že by bylo že by bylo to, co jim nejvíc ublížilo. Nejvíc jim ublížilo to vymezení se proti církevním sňatkům, ta masivní kampaň protikomunistická eh, a proti Ruská, oni je spojovali jako podporovatele Rus, Ruska a tak dále, tak to byla ta druhá věc. A třetí věc bylo to vymezení se Andreje Babiše a to si myslím, že dokonce možná bylo rozhodující, že řekl, že s nimi do vlády nepůjde. No dobre, ešte jedna taká poznámka. Ak sa bývalý komunista Eštebak s krycím názvom Bureš vymedzuje proti komunistom, tak mi to prípada unfair, ale ja som si teraz krátko zobral slovo kvôli tomu, že táto relácia je kontaktná a odteraz budete môcť využiť eh, telefónne číslo plus 421 910 473 440. Po prípade môžete volať eh, cez Telegram, Signál alebo WhatsApp. Takže Joško, odovzdávam ti slovo a prejdime k hlavnej téme. Tak. Ještě než Joška se mě zeptá na něco, tak já bych ještě zareagoval na tu vaši ano. glosu o tom STBákovi, ta mi přijde velmi jako vtipná, protože samozřejmě máte pravdu, ale my máme na hradě, my máme na hradě... No a ten se volá Pálek. Ano, ano, a rozvědčíka v prezidentské kampani stále ty dva proti sobě, což mi přijde jako velmi komický. A tyhle lidi se vymezují proti Kateřině Konečný a komunistům, když Kateřina Konečná v té době ještě nebyla na svět pomalu, a rozhodně nebyla teda členkou KSČ. Jo. Tak to je velmi vtipný, takže děkuji za tu poznámku. Ano, máme tady absurdní jako situaci poměrně. Áno, ale to prežívame v celom svete, túto áno, korporátnu áno. tragikomédiu. Áno, áno. A vychutnávame si to. Keby sa nás to tak nedotýkalo, tak naozaj by to bola sranda. No. Ne, a já myslím, já myslím, že to je tak absurdní, že to je tak viditelný, že vlastně je to skutečně k pobavení do jistý míry a stává se to pro dál tím víc lidí viditelnější, protože je to áno. tak absurdní, že to není možný přejít vlastně. Presne tak. Robert, ja spomeniem alebo zrekapitulujem, čo sme v predchádzajúcich reláciách e, všetko e, prešli. Prešli sme FED, kto ho riadi, kto ho vlastní, k čomu slúži. Spomenuli sme e, pekné videá Majka Maloniho, skryté tajomstva peňazí. Spomenuli sme voľný trh, fiat menu, peniaze, ako sa tvoria vplyv historického kapitálu, teda veľkokapitálu na riadiace procesy vo svete. Spomenuli sme dobu, v ktorej sa darí oxymorónom, ako e, teda spojeniam e, protirečiacich slov, ako peniaze majú hodnotu, lieky liečia, otrokárstvo bolo zrušené, v potravinách predávajú jedlo, banka zhodnocuje vaše peniaze. Spomenuli sme Kennedyho, e, záhadné úmrtia po jeho vražde, rozpad rímskej ríše, spomenuli sme dane. A teraz e, takú zaujímavosť, zaujímavý postreh, ktorý som našiel na Facebooku, a ty si tiež dosť činný na Facebooku, si všímam. Našiel som tam takýto odkaz, ktorý som si prečítal. Platiť dane z peňazí, ktoré zarobíte, platiť dane z peňazí, ktoré miniete a platiť dane z vecí, ktoré vlastníte a ktoré ste si kúpili zo zdanených peňazí. A ešte na záver platí potomstvo daň z takýchto zdedených peňazí. Ako to nazvať? čo to, čo to sú za dane podle teba? No, já bych to se nebál nazvat jako by eh, státním organizovaným zločinem v podstatě, eh, protože ty jsi to ten citát, který ty si vlastně teď zmínil, tak ten to přesně popisuje. To znamená, že tady stát vykonává něco podobného jako mafie a má výpalné úplně ze všeho a má k tomu nástroj, aby tě donutil, protože Eh, ty možná znáš, eh, u nás je člověk, který se jmenuje Urza, je to anarchokapitalista, já jsem nedávno viděl jeho rozhovor, který mě velmi pobavil, kdy tam stál proti zástupci toho establishmentu v tom diskuzním pořadu a ten zástupce toho establishmentu mu říkal, no ale vy jste taky stát tomu Urzovi a on mu říká, ne, já nejsem stát, vy jste stát, já stát nejsem. Vy mě nutíte, abych já platil daně a dělal tyhle věci, které já dělat jako nechci a používáte k tomu státní násilí a kdybych já to nedělal, tak mě zavřete do vězení. A to je přesně to, o čem se tady bavíme. To znamená, No, eh, ja mám eh, teraz krátku poznámku. Eh, mali sme pred nejakým časom anarchokapitalistu doktora práv Petra Vajsa a on dokonca chce na Slovensku založiť anarchokapitalistickú stranu. Čiže aby bolo našim poslucháčom jasné, čo sú to anarchokapitalisti totálny e, zrušený štát, to znamená, e, školstvo e, si platia rodičia, neexistuje žiaden sociálny systém, žiadne dôchodky, vôbec nič. Ško- školstvo si takisto platia rodičia pre svoje deti alebo študenti si berú študentské pôžičky, aby mohli na univerzitách eh, študovať a potom, tak ako v prípade hypoték, sú zadlžení celý život. A toto je nejaké východisko. Eh, to eh, anarchokapitalizmus znamená asi toľko, že to je extrémna forma kapitalizmu, kde štát je úplne zrušený anarcho znamená bez vlády, bez eh, čohokoľvek. Neznamená to eh, anarchia v zmysle eh, nejakého zmetku, bordelu, bezvládia alebo niečoho takéhoto. Toto má jasne stanovené, striktné podmienky, že anarchokapitalista je bezohľadný sebec, egoista, ktorý okrem zhrňania peňazí pre seba, pre svoju rodinu sa absolútne o nikoho nestará a do, dokonca niečo také ako nejaká solidarita, tak eh, to v podstate eh, neexistuje a ako niekto môže s niečím takýmto výjsť eh, po tom, čo sme prežili v socializme, že naozaj školstvo bolo bezplatné, zdravotníctvo bezplatné, doprava veľmi výhodná. Tu zvýhodnení sú len dôchodci na Slovensku. Nech sa páči, skúste nám toto vysvetliť, pán Vlašek. Tak já určitě nejsem úplně nejpovolenější člověk, abych obhajoval anarchokapitalismus. Pro mě to není koncept, který mi, mě by byl úplně blízký, ale pokud bych se na něj měl podívat jako z odborného hlediska, E, tak vlastně, a srovnal bych ty systémy, tak když se podíváme na to, čemu jsme říkali socialismus, co tady bylo, co vy jste zmínil a fungovalo velmi jako solidárně a tak dále, e, tak musíme si ale říct, že to socialismus nebyl v pravém slova smyslu, že to byl spíše státní kapitalismus. Jo? E, to znamená, socialismus tady nebyl, technicky za to to byl státní kapitalismus, který ale fungoval velmi solidárně, tak jak jste pojmenoval tady, bezplatné zdravotnictví, školství, fungovalo to dobře. Eh, takže měl tyto nesporné výhody. Potom tady máme nějaký systém, ten kapitalistický, který tady vidíme, v úvozovkách toho tržního kapitalismu, což já si ale nemyslím, že dneska tady taky už máme. Myslím si, že se to posunulo někam, eh, co bychom mohli spíš definovat jako nějaký korporátní fašismus, dokonce bych se nebál, eh, nebál říct, který je protchnutý tím, co tady zaznělo, to znamená E, zdaňováním všeho možného, přerozdělováním peněz, přerozdělováním těch zdrojů těm velkým nadnárodním korporacím, proto korporátní fašismus, kdy ty korporace jsou mocnější než, než ty státy a vůči lidem se to chová až jako by vlastně nelidsky ten systém. A proto taky vy tady se bavíte a my taky v Čechách se bavíme o změně systému, že by bylo velmi dobré eh, ten systém změnit, eh, protože to směřuje až někam k, nějaké, k nějakým sociálním kreditům do budoucna, nějakému orvelovskému modelu dystopie, a potom tady máme ten koncept toho anarchokapitalismu, který v praxi vlastně nikdy nebyl, snad kromě velmi krátkého období eh, na tom tzv. divokém západě, kde se to tomu trošku blížilo kdy ten anarchokapitalista nebo anarchokapitalismus říká, že stát vlastně není potřeba, že soukromé instituce, korporace a tak dále všechno zabezpečí lépe než ten stát, eh, přesně jak vy jste, vy jste tady zmínil. Jo? To znamená, je to velmi individualistický koncept, eh, postavený na individualismu, na tom, že si platím ty služby, které chci a které nechci si neplatím, eh, nejsem jako solidární s těmi ostatními, starám se o sebe, o svoji rodinu, komunitu a tak dále. Jo, ale je nutné říct, že ten koncept vlastně nikdy v praxi v podstatě nebyl až, hm, říkám, na velmi krátké období toho divokého západu v Americe, kde se o tomu trošku jakoby blížilo. Kde, se, kde vlastně jsme to viděli na tom, že v podstatě byly soukromé soudy, soukromá policie a tak dále. Jo, bylo to extrémní. Takže já určitě nejsem zastáncem anarchokapitalismu. Ale některé ty, některé ty věci, na které, na které on upozorňuje, ty vlastně vnímám taky jako nebezpečného, kdy on upozorňuje na to státní násilí z hlediska prostě vymáhání těch daní. Tam bych se shodl s ním, ale na tom celém konceptu určitě ne. No dobre, lenže nejako sme ušli od tej otázky, ktorú Joško pôvodne položil. Ako je vlastne možné, že my platíme dane z daní, e, čiže zdanené peniaze, e, napríklad daňou e, z platíme ešte ďalšie dane obecné, potom dane napríklad mýtne, diálničné známky alebo eh, nejaké to diálničné mýto a potom eh, DPH, ktorá de facto v tom eh, pôvodnom francúzskom slova zmysle mala byť len pre právnické osoby, ale nie pre fyzické osoby. Toto je de facto spotrebná daň, ktorá sa nazýva daňou z pridanej hodnoty, ale aká je tam vlastne tá pridaná hodnota? ja tomuto vôbec eh, nerozumiem. Rozumiem tej eh, francúzskej pôvodnej dani eh, z pridanej hodnoty, ktorá znamenala to, aby sa neakumulovali dane, takže sa tie výrobky stanú cez tých subdodávateľov v podstate nepredajné, lebo štát by síce na tých daniach získal, ak by sa to zdaňovalo každá tá subdodávka alebo ten komponent a tá práca k tomu pridaná vrátanie dopravy a tak ďalej. Lenže e, zás na druhej strane, ak by to takto fungovalo, tak e, by, tak ako som povedal, ten výrobok e, mal tak obrovskú cenu na trhu, že by tie štáty, ktoré by to nemali zavedené, tak by boli na tom oveľa lepšie, ale tá Jošková otázka pravdepodobne smerovala k tomu, e, prečo v prípade právnických osôb, to znamená podnikateľov, tak je zakázané dvojité zdanenie a tu je aj možno 5-násobné zdanenie, čiže dan zdania a ešte zdania a zdanie a tak ďalej. No, to je e, dobrá otázka, je velmi jako komplexní. E, Když začnu když na to půjdu od začátku, kdy, když se podíváme na Českou republiku ku příkladu, ale na Slovensku to bude velmi podobné a já spočítám kom, tu, tu komplexní daňovou jako zátěž eh, toho člověka, tak zjistíme, že z jedné koruny na přímých a nepřímých daních odvede až nějakých, řekněme, 70 halířů z koruny což je neuvěřitelná věc. To znamená, jakoby 70%, 70% zdanění toho člověka pomocí těch přímých da, daně z příjmu, že jo, a těch nepřímých, jako vy jste zmínil DPH, tady spotřební daně a další, další prostě daně a poplatky, jako je sociální, zdravotní a podobně, tak nám tu složenou daňovou kvotu vlastně posune na 70 halířů z koruny, to znamená u vás to bude 70 centů z eura, řeknu, bude to velmi, velmi jako podobné, ne ještě možná o kousíček, o kousíček vyšší. No dobre, a teraz e, porovnáme to napríklad e, s feudalizmom, kde to bolo otočené opačne. 10% e, išlo církvi, 10% išlo kráľovi, 10% išlo Zemanovi z toho, čo Sedliak vyrobil. Čiže z tohoto hľadiska my žijeme v úplne zvrátenej dobe? Oproti no, feudalizmu? Říkáte to přesně a ne, ne, nejenom v té daňové problematice, ale v té také zejména. Eh, já jsem nedávno se o tom někde přednášel, jsem právě zmiňoval ten desátek, přesně to, co vy jste teď udělal, že vlastně je to, je to vlastně absurdně otočeno v té, v té dnešní době, jenom ta životní úroveň se trošku obecně zvedla té populace, takže spousta lidí si tohle vlastně neuvědomuje, že jsou novodobými otroky, že vlastně uh, financují ten, ob, ten obří státní aparát, ale nejenom ten obří státní aparát, protože ten stát se dneska chová jako spolupachatel těch globálních korporací, kdy právě část těch daní vlastně směřuje té daňové zátěže do, do podpory eh, těch, těch globálních korporací, směřuje to do financování různých neziskových jako nevládních organizací, které ale podporují tu globalistickou agendu a tak dále. Takže ano, ten stát je čím dál tím nenažranější, otesánek se zvětšuje a e, těm lidem připravuje nové a nové daně. Mimochodem, když se bavíme o této problematice, jistě by stálo za zmínku, e, co to je EU ETS 2, emisní povolenky, co to, je, e, co to jsou budoucí energetické štítky a vlastně uhlíkové daně z nemovitostí a podobně. To je další obrovská daňová zátěž, která jakmile nastoupí v tom roce 2027, tak to ještě zvýší tu daňovou kvotu a ty lidi ještě posune jako do větších sociálních jako problémů. Ano, takže ten stát, ty státy, ta Evropská unie v tom našem prostoru tady řekněme, a ty jednotlivé státy potom se chovají vlastně protilidsky a proti Mm, řekl, já bych řekl božím zákonu možná i klidně, bych se nebál říct. Ano, je to sofistikované otrokárstvo. Ano. Ja by som ešte na chvíľočku, Robert, zostal u vás doma v Čechách a teraz mhm. konkrétne by som sa dotkol osoby eh, Filipa Turka. Ano. Momentálne je dosť eh, sledované video eh, ještě ešte inaugurácie Donalda Trumpa, kde Filip Turek bol tam osobne a v tom videu e, hovorí, že z Washingtonu poukazuje na to, že Franz Timmerman použil 2,6 miliardy ročne cez neziskovky, ktoré lobovali v európskych štruktúrach za to, aby prešiel Green Deal, ktorý je podvodom. Ano. No, osobne tam tvrdil, že sú to podvodníci, zrušte neziskovky, e, prečo dobrovoľne ničíme to, čo nás e, živilo. Green Deal je podvod, Donald Trump odstúpil od parížských dohovorov, vy, vymeňme si továrne, aby sme ochladzovali, vypíname si továrne, aby sme ochladzovali planétu. Do, doslovne tvrdí, že je to zrada vlasti, z, e, zrada vlastnej civilizácie v prospech niekoho iného. Myslíš si, že sa už črta na to, aby sme odhalili toho globálneho hráča, aby sme už konečne aj na tej politickej úrovni začali otvorene rozprávať, kto drží opraty a spravuje krásnu modrú planétu? Já, já myslím, že ta doba tady je, že, že eh, je na místě začít to říkat a že vidíme některé ty osobnosti, že o tom mluvit začínají. A to je právě to, když jsem zmiňoval, že sice ty volby nedopadly uh, jako optimálně, to určitě ne, ale dopadly pozbudivě v tom smyslu, že se do toho parlamentu dostaly osobnosti, já spíše bych jmenoval právě tu Markétu Šichtařovou třeba, než toho Filipa Turka, a to proto, že ta Markéta do toho má daleko větší vhled, že ona napsala, a já ji tady udělám možná reklamu, jestli můžu, Nech se eh, knihu Na Prahu nové civilizace, kterou vydala, ona, ona ji přijela na naší konferenci na Aurum Summitu teď vlastně minulý měsíc. A ta kniha vlastně popisuje celou tuhle agendu ESG, toho globálního řízení, přes ten Green Deal, přes ty věci. A ona tohle pojmenovává velmi přesně, včetně těch nevládních organizací, nevládních v úvozovkách, jak nevládních, když u nás v České republice jsou v podstatě z 90% financovány vládou. Takže eh, jsou to nevládní vládní organizace, neziskovky, že jak se říká, ne, eh, tak to tam dobře popisuje a myslím si, že tam nebude sama, že ten Jindřich Reichl také je o tom schopný mluvit, ale konec konců i ten Filip Turek, kterého jste zmínil taky. Takže tyhle věci tam asi budou zaznívat daleko častěji, než zaznívaly, protože do posela to bylo tabu, ale touhle sestavou to tabu podle mě padá, ti lidé o tom hovoří veřejně a hovořit o tom budou. Eh, reláciu sme nazvali, v úvode to Miro spomenul, eh, kam smeruje monetárny systém. Ja by som skôr <laughs> už nazval, že kam sa rúti monetárny systém. A hmm. teraz jednu správičku čerstvu, eh, ktorú som zachytil v médiách. India presúva domov 64 tón zlatých rezerv hmm. uprostred globálneho finančného napätia. Viac ako dve tretiny rezerv je teraz uložených v Indii. Robert, čo to znamená v preklade do takého chápajúcejšieho jazyka pre verejnosť? E, znamená to hned několik věcí. Já bych se, když se vrátíme ještě zpátky, hned na to odpovím. Když se vrátíme, ty jsi zmínil, jsme začínali spolu 22.5.2023, jsem tady byl poprvé, což si živě pamatuju, a ten datum si nepamatuju teda samozřejmě, ale kdyby se diváci sledující podívali na to, posluchači, co jsme vlastně říkali, tak by vlastně si mohli vyhodnotit, že ty věci se postupně jakoby naplňují. Ty prognózy víceméně jsme, jsme trefovali ten, ten trend. No, co, co znamená to dění Findy? Je to součástí celkového procesu, jednak kdy to zlato eh, hraje a bude hrát ještě větší klíčovou roli eh, v novém monetárním uspořádání, v novém finančním uspořádání. To je, myslím, naprosto zjevné eh, z několika věcí. Je to zjevné z toho, že BRICS eh, hromadí zlato dlouhodobě, avizuje spuštění vlastní měny kryté zlatem. Ty kroky, které my jsme tehdy hovořili, o tom, že se o nich mluví, tak už dneska jsou realitou, protože Čína spustila vlastní ekvivalent systému SWIFT mezi bankovního mezinárodního, který se jmenuje CIPS ten systém je daleko mm, technologicky pokročilejší, netrvá platba ze Slovenska do Anglie tři dny, ale trvá prostě 7 sekund, kdyby, používalo, kdyby jsme to používali. A náklady jsou 97% nižší, připravují BricsPay, eh, Konec konců, ale i ty banky na tom globálním západě, takzvaném eh, kolektivním západě, tak také nahrazují ve svých aktivech eh, dolary zlatem. Takže tento trend jakoby probíhá, do toho vidíme, že ve Spojených státech Ron DeSantis na Floridě uzákonil zlato jako platidlo od příštího roku, ale před ním už to udělal Texas, udělal to Ohio, udělal to Utah. To znamená, ta renesance toho zlata v tom finančním systému je zřejmá. Je zřejmé, že celý ten systém směřuje k celkové transformaci, a to by bylo na velikou přednášku, v které ale to zlato bude hrát klíčovou roli. No, to je jeden faktor. A druhý faktor je, že samozřejmě dlouhodobě bylo tím úložištěm zlata v tom mezinárodním jako uspořádání ta Británie, ten Londýn a podobně, ale řada zemí má pochybnosti o tom, jestli v případě, že by to nutně potřebovali, v případě nějakých turbulencí větších nebo problémů geopolitických, jestli to zlato vůbec by eh, byli schopni jak si v té Anglii s ním hospodařit, takže si ho, takže si ho mm, repatriují domů, vlastně odváží se ho domů Eh, v Indie není jedinou zemí, já myslím, že nedávno udělalo něco podobného Polsko, část zlata, nebo jestli ne všechno z Velké Británie si odvezli domů. Myslím si, že Slovensko učinilo takový pokus v minulosti, Fico, ale neprošlo to parlamentem u vás. A, ano. Ale rozhodně český guvernér Eh, Národní banky náš eh, vlastně také několikrát teď v poslední době prohlásil, že bude usilovat o to, aby zlato se vrátilo domů, eh, do České republiky, do Prahy. Takže tady je zřejmá jedna věc, že ten proces té globální změny se zrychluje, blížíme se pravděpodobně do nějaké terminální fáze, o které my teda už delší dobu mluvíme, ale teď z těchto kroků je to zřejmé, že ty státy skutečně začínají si to zlato eh, převážet domů, aby právě pro, pro ty turbulentní časy ho prostě měli doma, měli ho pod kontrolou. Ja mám jednu dôležitú otázku. Keď sa vrátime k československému zlatu, ktoré bolo vyvezené do Londýna pred eh, druhou svetovou vojnou, alebo skôr predtým, ako eh, bolo Československo obsadené, tak eh, my sme tam vyviezli za Beneša ešte 85 eh, tón zlata ako Československo. Vrátilo sa nám v 80. rokoch 28,2 eh, pardon, tony zlata z toho všetkého a dokonca tam Briti to urobili tak eh, šlendriansky, že eh, československí leci a eh, vojaci, ktorí bojovali za britské záujmy, zahájenie britskej koruny, tak v podstate až po šnúrky do topánok, tak si museli všetko kupovať. Čiže absurdnosť nad absurdnosť. Čiže nasadzovali svoje životy a boli financovaní e, československým zlatom. A dokonca, keď niekto vykrikuje napríklad to, že e, komunisti znárodnili podniky, tak tí, ktorí v Británii požiadali o nejakú, nejaké odškodnenie alebo e, skrátka náhradu za ten majetok, ktorý bol v Československu už za Beneša pri veľkej, e, veľkom zoštátňovaní e, v podstate zobraty e, nie len radcom a kolaborantom, ale aj veľkopodnikateľom, tak v podstate z tohto zlata tak Británia vyplácala tých buržujov, tých kapitalistov, ktorí emigrovali z Československa. a To nemuselo byť len po roku 1948 napríklad aj eh, taký Jan Antonín Baťa eh, zo Zlína, ktorý eh, napríklad na Slovensku, na rozdiel od jeho strica Tomáša, tak ten, kým stával robotníkom domy a kultúrne domy a kúpaliska a všeličo možné, tak Jan Antonín kupoval na Slovensku hrady aj zámky, napríklad Bojnicky. Zkuste ano, na ano, toto ne. reagovat. No, e, já jsem právě, jak jste to zmínil, já jsem taky směřoval k tomu československému zlatu a tomu, jak je nebezpečné, když e, ho nemá ta země pod kontrolou. Ta situace byla specifická v tom 38., 39. roce ten stát jakoby zanikl. Nicméně e, viděli jsme, jak ty Britové s tím zlatem zacházeli. Tam je potřeba říci, že nejprve vlastně to československé zlato, které zůstalo v Čechách, E, po okupaci, tak zabrala Německá říše, to znamená, tady bylo pár tun zlata v Praze, pak bylo nějaká jedna tuna v plzeňské Škodovce, jedna tuna byla v Brně, e, ve Zberovce to, to, to odvezli, ale potom donutili Českou bankovní radu, aby požádala o převod zlata, které bylo právě na účtech Bank of England a banky pro mezinárodní vypořádání ve Švýcarsku, aby se převedly do německých rukou, tak Česká bankovní rada, tý Národní banky Československý vlastně no, intervenovala u zastupitelských úřadů Velké Británie, Francie a Spojených států, aby tomu zamezili, že to nedělají o svobodné vůli, ale dělají to pod nátlakem. Nicméně ty, ty, ty země nechali to proběhnout. Takže skutečně oni převedli, ta Británie převedla uh, několik desítek tun eh, zlata, myslím, že hm, přes 40 tun převedla na, na, na banku. Takže to je, to je, myslím, jedna taková důležitá věc, kdy, kdy to další převody nepokračovaly, protože ve Velké Británii vznikl skandál, kdy nějaký investigativní novinář to vlastně odkryl a e, Winston Churchill to nazval druhým mnichovem, finančním mnichovem, takže to veřejné mění pak zabránilo tomu, aby to, to jakoby dokončili. E, vy jste tam zmínil, že e, byly financovány vlastně činnost těch našich vojáků v, těch velké, v té Velké Británii určitě to platí, je to ostudné vlastně, ale málo lidí ví, že třeba, ehm, já asi posluchači znají syra Vintna, Vintnovy vlaky takzvané, kdy oni vyváželi eh, ohrožené děti židovské, zejména z Prahy, z, z, z Čech do Velké Británie a to se považuje za jako altruistický čin a velký, velký jako li, lidumil. Nicméně za to se platilo zlatem. <laughs> z československého pokladu za každé dítě se platilo tuším 800 liber, takže ten příběh je taky trošku jiný, než je nám, je nám eh, vynakládáno. No a když jsme u té Velké Británie a u toho, že vlastně z toho zlata skutečně saturovala to, co vy jste zmínil, nějaké tady v úvozovkách pohledávky ně, někoho, tak eh, také nás nutila splatit tzv. mnichovský dluh, to znamená, eh, Velká Británie nás donutila odstoupit pohraničí v době Mnichova, ať už to bylo, ať už to bylo české pohraničí, tak potom i, i vůči no, Maďarsku tak dále následně. Mhm. A za, a za tyto území, eh, aby nám umožnili ekonomicky přežít, tak nám půjčili takzvaný mnichovský dluh a Takže součástí toho byla, Mnichov, byla Mnichovská půjčka a garance toho, že Hitler neobsadí zbytek Československa. Samozřejmě to Anglie nedodržela, Hitler obsadil zbytek Československa eh, a my, ten, ten, ten úvěr vlastně propadl Německu, ty zdroje z něj, ale my jsme to museli vracet Velké Británii eh, vlastně z toho zlatého pokladu. Takže naprosto absurdní. Takže je pravda, že za druhé světové války Československo přišlo celkem o nějakých 46 tun zlata, které nikdy nedostalo zpátky. Vy jste zmínil těch 25-28 tun v těch 90. Eh, letech tam, co z té Velké Británie bylo repatriováno a bylo to repatriováno až potom, co jsme zaplatili ten mnichovský dluh a ještě nějaké válečné půjčky, protože když došlo to zlato v té Velké Británii, tak oni nám ještě půjčovali na provoz těch vojáků, takže my jsme ještě to museli splatit a teprve a, a Spojeným státům jsme museli e, doplatit nějaké e, právě finanční zdroje za znárodněné nějaké fabriky a teprve potom nám to zlato, zlato dali, těch, těch 28, myslím, že to bylo tun, ale my jsme nějaké zlato dostali ještě v 45. roce z, těch, e, z toho, co bylo nalezeno na jihu toho Německa v těch dolech, tak nám taky kousek toho zlata dali, takže celkově se nám nevrátilo více než 46 tun nikdy, které zmizely. No mhm. Šikovní no, títo nadnárodní hráči, majú to dobre premyslené. Dobre. Áno, Mirko, chcel si? O, niečo? O, chcel som povedať len toľko, aby si pokračoval. <laughs> No ja by som len e, dokončil tú Indiu. Celkovo má India v držbe 575,8 tón u nich doma v Indii ano. a 290,3 Tony v, úzko, v úschove v spomínanej Bank of England a v banke BIS pre medzinárodné zúčtovanie. A ešte má 14 tón systémov zlatých depozitov. Vedel by si vysvetliť? Toto mi trošku, ako som si nevedel predstaviť, čo, to, čo, so, čo sú to tie systémy zlatých depozitov. Čo to môže byť? No, já myslím, já myslím, že tam se uh, velmi pravděpodobně bude jednat o depozity u uh, Eh, banky, kterou provozuje BRICS a ta banka se jmenuje, a teď mi vypadl ten název, ale je to ekvivalent jakoby světové banky, tak oni mají vlastní, eh, vlastní banku pro rozvoj a spolupráce, nebo tak nějak se to jmenuje. Eh, v členy jsou tady země BRICSu, BRICS Plus dneska. Aha. Myslím si, že donedávna tam dokonce šéfoval INT, a pak ho tam vystřídal někdo, někdo jiný, ale u... No, Dilba Ruselfová bývala brazilská prezidentka, ktorú Bolsonaro a tí eh, ďalšie odstránili eh, z funkcií. No tak spolu majú 880,8 tony zlata. Podiel zlata držaného doma sa tak za posledných 18 mesiacov výrazne zvýšil, čo predstavuje jednu z najrýchlejších fáz repatriácie zlata v histórii Indie. To či tiež niečo e, predikuje. A poďme teraz na zásoby zlata. Našiel som takú zaujímavú tabulku, ty o tom dosť tiež e, prednášaš, e, veľa informácií máme od teba. Nevyťažené zásoby zlata. Ruská federácia je na prvom mieste, mierne pred Austráliou. Rusko a Austrália spolu predstavujú takmer 40 svetových zásob zlata. 85 svetových zásob zlata v hodnote viac ako 7 biliónov dolárov sa nachádza len v desiatich krajinách. Čo to znamená do budúcnosti? No, znamená to samozřejmě velkou výhodu pro ty země, které to zlato, zlato mají. Jednoznačně Ruská federace jako největší, že jo. No, no, dneska, dneska má největší zásoby, i když dneska nejvíc zlata těží Čína stále. Ona těží nejvíc, ale Rusko těží také, ale, ale má v zemi ty největší zásoby. No je to obrovská výhoda do budoucna. V, tak, jak jsme zmínili, to zlato bude hrát čím dál tím důležitější roli v tom monetárním, monetárním systému. Takže země jako Rusko, Austrálie nebo Jižní Afrika, kde jsou také velké rezervy, případně některé země Jižní Ameriky a podobně, tak určitě mají obrovskou výhodu. A když si zmínil zlato, a kdybych já zmínil všechny zásadní nerostné suroviny, tak bychom mohli říct si opět jsme u toho BRICSu, že země BRICS nejenom, že dneska mají 55% světové populace zhruba, že mají zhruba 51-52% světového HDP a předehnali u skupinu G7 z hlediska výkonu HDP, ale mají 80% všech nerostných surovin se nachází v zemích BRICS+. Plus, jo? Takže to, to, to v té globální matematice spolu s tím zlatem, které ty zmiňuješ, vede k tomu, že jednoznačně ty, ty země BRICSu, BRICS+, Plus, pokud vlastní tyto zdroje, tak a mají lidské zdroje, dneska mají technologie a tak dále, tak tahají zase daleko jako delší konec toho provazu v té globální mm -hmm. soutěži. No, ja sa spýtam ešte na jednu veľmi dôležitú vec v súvislosti so zlatom, pretože ja viem, že od staroveku tak zlato bolo v podstate platidlom, po prípade aj striebro od Lídie, Frígie a tak ďalej v terajšom Turecku. Tam eh, sa prvé eh, mince razili už eh, niekedy, ak si dobre pamätám, v 5. storočí pred našim letopočtom. A skúste nám vysvetliť, v čom spočíva tá jedinečnosť toho zlata a prečo tieto krajiny, ktoré majú svoje vlastné náleziska, budú na tom najlepšie. Pretože E, kedysi, e, tak e, Španielsko v podstate tým, že z Ameriky doviezlo obrovské množstvo zlata, tak ani to im nepomohlo, aby v podstate Španielsko na to doplatilo velmi zle. No, já bych to asi rozdělil do několika částí. To odpověděl je to fakt jako poměrně složitá problematika. Nicméně, vy jste zmínil tu Malou Ázii, tam ano, 5. 6. století před naším letopočtem eh, řecké městské státy Malé Ázii v Turecku dnešním razily ty první mince toho moderního typu, řekněme, které už měly charakter mincí prostě s, s, se znakem měst a případně králů a tak dále. Oni to razily se slitiny přírodní zlatá stříbra, které se říká elektra, ale jako první náznaky mincí už jsme viděli daleko dříve, ještě v Mezopotámii 1770 před naším letopočtem Kamurapio, zákonník a tak dále. To znamená, mhm. to, to, to zlato a stříbro, jak jste správně zmínil, to lidstvo provází vlastně po celou tu známou historii. My bychom se mohli bavit o tom, že část historie pravděpodobně neznáme, že tady byly další civilizace, ne eh, před těmi, které my známe, ale to by bylo na jiný zase pořád. Ale pokud budeme brát tu historii těch 6000 let zpátky, kam umíme jako dohlédnout, vidíme ten starý Egypt, eh, případně i kdybychom se podívali do Jižní Ameriky na ty jeho americké civilizace, tak bychom viděli, že to zlato stříbro tam hrálo klíčovou roli. Zajímavé je na tom, že ty všechny kultury, ať už to byl starý Egypt nebo Jižní Amerika, a zase mohli bychom spekulovat o tom, že velmi pravděpodobně spolu komunikovali, byť ta moderní archeologie o tom nehovoří, ale říkám, to by byl jiný pořád, tak eh, vždycky spojovali to zlato s božstvím, s, jako s, s božskou energií. Ono taky v té latině to, to aurum, od toho slova aura pravděpodobně, eh, tam, tam jako vychází, takže oni vždycky přikládali tomu zlatu nějaké nadpřirozené schopnosti, eh, že to je jako eh, něco spojeného s bohy, proto v Egyptě a v té Jižní Americe často tomu říkali také maso nebo krev bohů, sluneční bůh, že jo, egyptský jezdil na zlatém voze po, po obloze a tak dále. Takže oni věděli, že to zlato velmi pravděpodobně nevzniklo na této planetě, protože zlato vzniklo při výbuchu supernov nebo neutronových hvězd, které potom bombardovaly tu ještě poloteknutou planetu a tím se zlato dostalo z zemské kůry do zemského jádra, takže věděli, že je tady omezené množství a věděli, že má nějaké specifické vlastnosti, léčivé třeba i víme, že koloidní zlato eh, se používá k léčbě, že dneska se zlato používá v medicíně, v chirurgii a podobně, jako se používalo i tehdy, ostatně v tom starém Egyptě. Eh, a tak dále. Takže mm, jako to zlato z těchto důvodů bylo považováno za něco mimořádného, navíc to zlato má unikátní fyzikální a chemické vlastnosti, je prakticky nezničitelné a tak dále. Tak, a jeho, tím, že ho je na planetě omezené množství a když řekneme dneska, víme, že je vytěženo zhruba 80% z těch nalezišť, které dneska těžíme a že tam zbývá zlato na nějakých 15 let těžby, eh, tak to všechno dělá z toho zlata prostě výjimečný prvek, výjimečný kov, který v těch finančních systémech vlastně přežilo všechny jiné finanční systémy, všechny finanční systémy, které se pokusily odpoutat od zlata a od stříbra v té historii, vždycky zbankrotovaly. Ty první pokusy my jsme viděli v desátém století našeho letopočtu v Číně, nějaké zlato z kůže, z papíru a tak dále. A tyhle ty systémy vždycky zkrachovaly a průměrná doba přežití toho systému nebo fungování toho systému byla nějakých 45 let, 43 let. Takže ten náš současný systém eh, už přesluhuje vlastně od toho roku 1971. Takže výjimečnost toho zlata je v těch jeho fyzikálních, chemických vlastnostech, eh, v nějakých možná léčivých vlastnostech, v jeho omezenosti, v jeho nezničitelnosti, v jeho uh, asi energii a v tom, že během té historie lidstva to zlato bylo konfrontováno s tím vším, co lidé umí vymyslet, s válkami, krizemi, měnovými reformami. To zlato vždycky obstálo, vždycky z toho zešlo a konec konců ty zlaté mince i v, v těch našich jazycích zanechali velmi silnou stopu, protože dodnes my používáme slovo jako solidní v češtině i v, ve slovenštině a slovo solidní pochází od slova solidus, což byla římská mince, e, která vlastně zachránila východořímskou říši před rozvratem a inflací, tak jak dopadla ta západořímská, tak oni vyrazili ten solidus jako velmi kvalitní zlatou minci, která se používala až do desátého století našeho letopočtu. Mimochodem, no obecně i v Ang- vy jste tady předtím zmiňovali angličtinu párkrát, tak eh, v angličtině se řekne eh, peníze money a to slovo money eh, pochází zase z antiky, pochází ze starého Říma, kdy razili ve starém Římě zlaté mince v chrámech Juno Monety. Juno Moneta byla římská bohyně materství, hojnosti, já nevím, čeho všeho. A, e, takže my s tím zlatem jsme opravdu velmi spojeni takovou pupeční šňůrou a to zlato v tom systému prostě funguje jako kotva, funguje jako stabilizační prvek, funguje jako uchovatel hodnoty. Takže to je ta výhoda, kterou ty země, které to zlato mají a můžou těžit, samozřejmě získají. A k tomu bych ještě dodal, že Čechy a Slovensko na tom nejsou vůbec špatně, že máme relativně slušné zásoby, o kterých se ví v zemi. Nevím, kde to má to lokalizováno na Slovensku, to teď nejsem schopen říct, ale v Čechách máme několik míst, ať už to jsou Kašperské hory, Zlaté hory, nebo oblast Mokrska tady u Prahy, eh, kde se tak odhadem nachází něco kolem 800 tun zlata. Ale Slovensko je na tom taky podobně, takže nejsme na tom úplně špatně taky. Nemecko, Holandsko, Turecko už v posledných rokoch eh, si vrátilo značnú časť svojich rezerv s, odho s odvolaním sa na bezpečnostné obavy. Ja ešte na chvíľočku otvorím tú tabuľku eh, toho zlata, že kto ho koľko ešte má. Takže Rusko ho má spolu s Austráliou najviac, potom je tam to sú vlastne budúce krajiny, ktoré keď sa prejde na nejakú hodnotu, hej, keď sa naviaže uh-huh. mena na nejakú hodnotu, tak budú prosperovať. Uh-huh. Južná, Amerika, Južná Afrika, pardon, Indonézia, Kanada, Čína, ktorú si spomínal, Spojené štáty americké, Peru, Brazília, Kazachstan, Uzbekistan, Mexiko, Ghana, Mali, Kol Kolumbia a Tanzánia. To sú v podstate, to je tých 10 najväčších ktorý mhm. môže čakať e, budúcnosť. Ja len spomeniem, že ceny zlata v roku 2025 vzrástli o viac ako 50% a UNSA už v oktobri atakovala, myslím, 4, skoro 4400 e, amerických dolárov. Ano. Je to tak? Áno. Mo, no, e, moment, e, máme tu otázku od poslucháča Lubomíra z Košic veľmi pozorne počúva. Ja neviem, možno, že som to prepočul, ale prečítam tú otázku. Dobrý večer. Ste si istí, že Rusko a Austrália majú nevyťažené zásoby zlata v hodnote 7 miliónov dolárov? Ja som počul biliónov, ale nehádam sa nie náhodou miliard, alebo nemysleli ste skôr 7 e, miliónov tón? Pýta sa Ľubo. Mm, nie, je to 7 biliónov dolárov celosvetovo, sú ešte zásoby a z toho Rusko vlastní spolu s Austráliou eh, ešte drží 40%, teda môže vyťažiť. Mhm. Dobre. Je to tak, je to tak, jak říkáš. Eh, k tomu jenom tý té tvojí otázce bych dodal, že ano, to zlato vyrostlo eh, za poslední dva roky o 100% cirka a je to zase jenom v duchu toho, co se odehrává v tom finančním, v té globální ekonomice, to bylo celkem zřejmé. E, ty predikce my jsme dělali, dokonce jsme je trošku porodnotili, šlo to rychleji, než jsme čekali, my jsme odhadovali, že e, ty 4000 dolarů to bude atakovat na konci roku a ono to vlastně už bylo v minulém měsíci, přes 4000 nebo atakovalo to hranici 4400 e, dolarů za trojskou unci. To platí a ty, když jsi zmiňoval ty země, Eh, kde to zlato, kde to zlata hodně jak si povšimně toho, že většina buď je v přímém jako vztahu s BRICS+, plus, že tam jako je, anebo, anebo jsou pod vlivem. Jako ty africké ano. země dneska jsou pod vlivem Číny, Ruska jednoznačně, takže i, i v tom zlatě vlastně, když necháme tu Austrálii, Kanadu, tak ve své podstatě většina zase je v této, v tomto uskupení. Ďalšia zaujímavá informácia. 28. júla 2025 bol vo svete uznávaný ekonóm Richard Werner hosťom Takera Carlsna v rozhovore s názvom Richard Werner odhaľuje zlo Fedu a súvislosti medzi bankovníctvom, vojnou a CIA. V rozhovore odhalil, že banky vytvárajú peniaze zo vzduchu. Robert, ja teraz musím e, zložiť poklonu tebe zložiť klobúk, pretože ty o týchto veciach rozprávaš, čo ja viem, už od, od, približne od roku 2018, ano, 2019, ano. čo sa poznáme. Áno, takže klobúk dole. No a môžeš to trošku okomentovať? Určitě, no tak já bych dodal, že my se známe, od, my dva se známe od roku 2018, ale já samozřejmě o tom už hovořím déle. Já vlastně tohle je moje takové téma od roku 2008, kdy my jsme si udělali takovou hlubší analýzu na základě té finanční krize tehdy, protože já podnikal jsem 25 let finančnictví a dělal jsem i pro nadnárodní korporace. Po nějakou dobu tak jsme toho trošku víc viděli a my jsme se tam analyzovali, že prostě ten systém je nemocný, neupravitelný, poroukaný a tak dále. A vlastně začali jsme hodně hovořit o tom právě, že stojí na velmi nemocných základech a to jsou právě ty peníze, které nejsou penězi, že jo? My tomu říkáme peníze, ale ono to s penězi nemá nic společného. To, co máme v té peněžence, je to prostě fiat měna která s penězi má pramálo společného, jenom že to vypadá podobně, ale vlastně ta podstata je jiná, protože eh, ta fiat měna nemá reálnou hodnotu. Je to měna nařízená zákonem, je to měna nuceného oběhu, která reálnou hodnotu nemá. Je určena nějaká hodnota pomocí prostě teda zákona, řekněme, nebo těch národních bank, ale vlastně nemá, nemá reálnou hodnotu. Jsou to jenom papírky, které vznikají skutečně z ničeho. My tady od roku 1971 vyrábíme peníze ze vzduchu, jak to řekl správně. já vždycky říkám, že to je něco mezi zázrakem a černou magií, že prostě vyrábíme úroky z úroků, deriváty z derivátů. Ty peníze nejsou ničím kryty. A absurdum, vlastně, kdybychom se podívali, tak to stojí jenom na důvěře těch uživatelů a Eh, důvěře v ty státy, které ty peníze vydaly, ale ty státy jsou dneska předlužené. O tom to by byla samostatný pořad, kdybychom se bavili o globálním dluhu a dluhu Spojených států, který ty si zmínil tady, že jejich dluh dneska je 126% HDP a že to směřuje eh, nevyhnutelně k nějakému defaultu tak eh, opravdu my ty peníze vyrábíme z ničeho a po dekády, po dekády ten kolektivní západ, že je vlastně jako na dluh. Je to Ponziho schéma, je to pyramidová hra, která přestává fungovat. Ten ekonom, o kterém ty si mluvil, to Taka Karlsna, to řekl přesně. A těch knih o tom, publikací je celá řada, eh, které tohle velmi dobře popisují, ten, ten princip, jak to vlastně je. Eh, Werner eh, spomína napríklad, že hyperinfláciu a kolaps východoazijských ekonomík im vnútili západné spravodajské služby pracujúce pre peňažnú moc, ktoré tieto národy považovali za príliš veľké pre ich nohavice. Viac menej eh, táto možnosť tlačiť ničím nekrytú menu im dáva ohromné možnosti, ohromné schopnosti. Keby sme išli trochu do, do takej modernej histórie, tak napríklad veľká oktobrová socialistická revolúcia, mnohí sa práve naopak pozastavujú a hovoria, že to bola skôr veľká oktobrová sionistická revolúcia, tak to bol viac menej uh, slobodomurársky puč. Mimochodom, uh, eh, Trocký, Bronstein, bol spolu s 2000 sionistami dovezený, alebo prevezený z New Yorku uh, do Ruska, do Moskvy, s veľkým balíkom peňazí, ktoré dostal priamo od Jakova, Jakoba Šifa, alias Rothschilda. No a no. zo Švajčiarska ďalší konglomerát finančný bol zase v zapečatenom vagóne dovezený e, Lenin. Hej? To sú celkom zaujímavé súvislosti. A toto všetko môžu títo hráči robiť vďaka tomu, že majú možnosť tvoriť menu a my ich to necháme No dobre, e, tu krátko do tohoto vstúpim, lebo toto je dôležitá informácia. V Veľkú oktobrovú eh, socialistickú eh, revolúciu tak eh, nevybojovali žiadni komunisti, respektíve bolševici, to znamená tá frakcia pri rozdelení v roku 1903 na menševikov a bolševikov, to znamená tí Leninovi prívrženci. Ak si spomeniete, a vždy, keď 7. Eh, november ukazuje kalendár, tak eh, si spomenieme na loď Avroru a vystrel na eh, Smolný palác v Petrohrade a dobitie jeho vojakmi a námorníkmi z kronštátskej posádky. Čiže toto boli anarchokomunisti, privrženci Kropotkina. Takže za tie peniaze, keď bola vojna medzi pri tej tzv. Eh, kroštátskej eh, zbure, eh, tak za tie peniaze Trocky naverboval v Kazachstane, Číne a inde žoldákov, ktorí porazili tých, ktorí vyhrali tú revolúciu toho 28. oktobra podľa ruského či pravoslavného či juliánskeho kalendára Eh, my máme teraz gregoriansky, to je 7. Eh, november. Eh, čiže z tohoto vyplýva jedna veľmi dôležitá vec, tie peniaze alebo to zlato, ktoré doviezli, tak oni ho použili na rekonkvistu, to znamená na znovu dobitie moci, ktorú de facto prehrali toho v tom roku 1905, keď sa o prvý púč pokúsili títo bolševici. Skúste ešte toto vysvetliť, lebo takéto eh, veci eh, sa málo kedy hovoria úplne eh, na rovinu. Existuje od jedného Američana, Morgan sa volá, jedna kniha, on to je americký historik, ktorý perfektne popísal z historického hľadiska tú kronštátskú zboru aj s takýmto názvom. Vyšla v angličtine e, kniha, názov si už e, presne nepamätám. Čiže de facto bolševici nevyhrali žiadnu revolúciu, oni znovu dobili e, moc tým, že za tie peniaze, ktoré Lenin a Trocky doviezli zo západu od týchto bankových inštitúcií, Rothschildovcov, Rockefellerovcov a čo ja viem koho všetkého, tak oni v podstate ovládli tým, že naverbovali eh, tam Aziatov, aby porazili tých, ktorí vyhrali revolúciu eh, v tom eh, novembri 1918. Vedeli ste o tom? No, no áno, do, dobre, že si to spomenul. V podstate bolševici tomu globálnemu historickému kapitálu a tomu slobo, slobodomurárskému puču v tej dobe hodili do strojčeka vidli. <laughs> No, mě, mě, na tom, mě na tom celém zajímá nejvíc to organizační a ekonomické pozadí. To, to je pro mě nejzajímavější na celém tom příběhu. A to samozřejmě je jiný, než je nám v oficiální historii vykládáno, ty jsi to tady zmínil. Eh, vlastně to, že eh, ty sionistické kruhy financovaly v podstatě jak Trockýho, tak, eh, tak Lenina, že vlastně ta, mm, když se podíváme taky na, na, na ty první, první vládu bolševikskou a tak dále, tak 80% z toho tvořili etničtí židi, že jo? To, to Presne jakoby, tak, to, jako to by víme, už. To víme, takže no, jako to, tohle, tohle je na tomto zajímavý. Akta Parvus, mimochodem Parvus byl člověk, který taky měl židovské kořeny a spolufinancoval spolu s německou tajnou službou tyhle ty operace, takže tam, tam jenom vidíme, že ten globální kapitál neustále opakuje ty věci, ta historie je potom zamlžená, je vykládána jinak. Ostatně, když se podíváme na Marxa, Engelse, tak dneska už víme, že oni v podstatě to ani nepsali oni, že jim to diktovali nějací jiní lidé. To byla prostě, zakázka, přesně tak, to, na zakázku. To bylo zakázku. Takže, takže najednou zjišťujeme, že, že celá ta historie je velmi, velmi jiná, stejně tak bychom se mohli dotknout toho Fedu, protože tam to začíná, to je to zajímavé, že vlastně nějaká skupina lidí získala vlastně soukromou centrální banku, která jim nejprve umožnila vlastně vydávat americkou měnu, Eh, potom postupně, jak se odboural ten zlatý standard, tak skutečně mohli vyrábět ty peníze z ničeho. Ve 45. vznikla globální dohoda o tom, že americký dolar bude světovou rezervní měnou. Tím pádem tahle skupina nejenom, že teda měla vliv na, nebo vládala tu americkou měnu, tak najednou vládala globální světovou měnu vlastně a <laughs> můžou si tisknout peníze z ničeho ze vzduchu a kupovat za to reálné hodnoty. No, kdo by to nechtěl, že jo? No ta bere ještě když vlastně ovládají i banku pro mezinárodní vypořádání ve Švýcarsku, která je tou centrální bankou centrálních bank, která má určovat pravidla, tak zase je vlastně nás soukromými bankami a zvětší části právě těmi, které, které zakládali FED, no tak eh, pak máš teda možnost <laughs> vydávat ty peníze z ničeho i vyrábět, kupovat si za ně reální hodnoty a ještě eh, banka, kterou vlastníš, dozoruje ty ostatní banky, které vlastníš. No to je geniální, kdo by to nechtěl. No, e, máme tu pripojeného poslucháča, tak mu dáme slovo. E, Jozef, e, nech sa páči, zapnite si mikrofón a môžete položiť našim hostom otázky, ktoré máte. Neviem, či nám Jozef odbehol, lebo mikrofón nevie zapnúť. Tak Joško... No, ja by som, ja by som ešte doplnil uh, Roberta. V podstate taký základ pre založenie drženie Fedu už e, zadával uh, Alexander III a pokračoval no. v tom potom Mikuláš II. Hej. No, um, už Jozef sa pripojil, poslucháč má vždy prednosť, takže Jozef, nech sa páči, položte otázku. Nech sa páči. Prvú otázku mám na pána Filu, alebo Fila, že odkiaľ čítate tie uh, údaje, čo sa týka rezerv, svetových rezerv a štát, štátov poradie? To, z ktorej stránky, alebo odkiaľ to čítate? Momentíček, hneď vám to poviem. Konkrétne momentálne mám správy z frontu a tam je to z anglického servera a Use Geological Survey z januára 2025 informácia. Mm, tak lebo nejak, ja to mám otvorené normálne na Wikipedii, ale je to Gold Reserve v angličtine, je tam poradie. A keď to porovnám s Trading Economics, aj, tak e, akože tie údaje sú rovnaké, ale poradie, ktoré vy ste hovorili, tak ne, nejak nesedí, to nevadí. A čo sa chcem ešte opýtať, pani, vy ste hovorili o počte alebo kilogramoch zlata, ktoré mal napríklad Československo v Británii, tom eh, Bank of International Settlement ako banka pre medzinárodné vyrovnanie. Kto tam hovoril, aké číslo 28 tón malo Československo? O, nie, 85 tón bolo vyvezených a v 87. ak si pamätám 1987 alebo 6, to nedržím v hlave, ale vrátilo sa len 28,2 tony a letecky boli, e, bolo to zlato dovezené. No dobre, ale keď poviete 85 tón, tak mne to vychádza na 8500 kg. Je to tak správne? Lebo ja to som si otvoril... Nie, e, to by bolo 8,5 tony. 85 tisíc kilogramov. Už nechcem, pán, pán Hanzucha je hostia aj e, keď sa pozrite na rôzne tabulky, treba dávať na to pozor, lebo veľa tabuliek medzinárodných sa uvádza v tzv. tej americké mene, eh, amerických eh, tonážach a tam sú tie unci. Hej, a keď sa pozerám na, napríklad príklad eh, Gold Reserve, aj Trading Economics, alebo aj na Wikipédiu, tak je tam, jak sa to volá, exp, explicitne uvedené, keď si normálne e, anglickú Wikipédiu, Gold Reserve, je tam uvedené 50 According World Council Largest Ranking 3. septembra 2025 sú zaradené štáty a je tam gold trading in metric tons. Hej, a keď je napríklad je tam United States of America 8133 e, metric ton a keď som mal otvorené vo v kalkulačke, ktorá prepočítava metrik na kilogramy, na kilogramy, čož pre nášho Európana je to najbežnejšie, tak e, skonvertuje to na nejakých 8 miliónov 133 tisíc tón kilogramov zlata. Rozumieme sa? To, tuna, má, taká... tuna má tisíc kilogramů, to je jednoduchá no, automatika. No, takže tam, ale keď som si jasný. zobral dva portály, napríklad Economist alebo Wikipédiu, ale, a tam, tam napríklad na dvoch portáloch sú tie dáta identické, čo sa týka množstva. Ale napríklad vo Wikipedii je explicitně uvedené in metric tons. Já bych, eh, jestli můžu, já bych Wikipedii určitě bych nedoporučoval jako zdroj, pokud chcete mít opravdu nejkvalitnější zdroj, o zlatě obecně, který odkazuje na další zdroje, tak doporučuji Gold World Council, Světové združení těžerů zlata, Světová rada pro zlato, jo? Gold World Council, kde... No, to jsou, má... ty pan no, no. no. Malašek, čo v Británii, ne? Jo, jo, jo, ale, ale oni mají docela dobrý přehled to všem a do, odkazují na dobré zdroje, tam skutečně ty data No dobré, ještě jak můžem, lebo čas rychlo beží. Ty sedia v tom World Council v, aj na našom uh, eh, uh, eh, slovenskom zlatě. Uh, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Rada pro zlato ne, Světová rada pro zlato je združení jako těžeřů zlata, nebo kteří těží zlato a oni vlastně vedou různé statistiky a, a evidence. Takže Počkajte, to, to... Nech, nech, sa, nech, nech rozvidím trošku otázku, mm -hmm. pán Valašek, lebo vy ste asi v tom aj expert, čo sa týka aj. Mm -hmm. Československo malo nejaké zlato, ktoré bolo skonfiškované tými prevodmi hej, zo československého účtu na, mm -hmm. na narcistické účty. Ano. Už nebudem ísť do hĺbky o množstve. A teraz to zlato bolo nejako rozdelené. Československo sa rozdelilo, tiež nechcem ísť do hĺbky, to znamená, že aj tie rezervy z toho, z toho československého účtu sa tiež nejako prerozdelili. Ne, neviem čísla, nechcem ísť do hĺbky. Mhm. A teraz, teraz keď e, Če, Češi, ako Česká republika má zlato, Slovenská republika má zlato, hovoríme o nejakých tisícoch kilogramov. Ano. A teraz sa opýtam takto keď už skončila vojna a keď vidím napríklad teraz článok, že ešte napríklad 14. E, februára 2016 na webovej stránke Bundesbank nemeckej banky štátnej bol článok o repatriácii zlata. To znamená 14. februára 2016. Pán Valašek, povedzte mi vy ako človek, ktorý obchodujete so zlatom, aj povedzte ľuďom, aj moderátorom, ako je možné, že keď Bundesbank začala repatriáciu zlata zo z New Yorku. Tam sa píše v tomto článku, vidím tu na 300 tón, to mhm. znamená 300 tisíc kilogramov. Tak akože prečo Česká republika alebo Slovenská republika nezačala z repatriáciou e, toho zlata? No, to je dobrá otázka. Já myslím, že by to Česká republika i Slovenská republika udělat, udělat měly právě i na základě těch historických zkušeností. Eh, když bych já, já tady ty data mám před sebou, přesně jak to bylo s tím československým pokladem, pokud nás to zajímá, tak eh, to bylo přesně tak, že 77 eh, tun bylo uloženo zahraničí z toho, z toho zlatého pokladu, 6,27 tuny bylo v Praze, a v, vlastně větší část těch rezerv, která teda byla uložena nějakým způsobem zahraničí. To znamená, jako na tom příkladě toho, toho zlatého pokladu, kdy potom po té válce eh, se nám vrátilo 24,5 tuny, to bylo hned po válce, Eh, to, co bylo nalezeno a v tom roce 82 se nám vrátilo těch zbylých 18 tun, tak to přesně ukazuje, že když to zlato nemáte pod kontrolou, tak to Československo přišlo o víc než polovinu nebo polovinu eh, toho zlatého pokladu díky tomu. Jo. Takže určitě Slovensko i Česká republika by měly mít zájem repatriovat si zlato domů v těchto časech. Konec konců, eh, my jsme tady zmiňovali tu Indii, která to dělá právě teď. No a teraz už mám len takú malú krátku otázku alebo poznámku. A teraz si uvedomte všetci, čo ste hovorili o BRICS a tak ďalej Američania sú s prepačením v sračkách ekonomicky. Oni sedia na nejakom zlate, alebo aj Briti sedia na nejakom zlate európskych štátov, včetne Nemecka a iných štátov. A teraz ja sa pýtam, ak dojde ku kolapsu, e, ako máte názov v téme, e, kam smeruje, ako to neviem, e, hlavná monetárny relácia, systém. Monetárny systém. Tak ja sa teraz pýtam, keď 14. februára 2016 Bundesbank, to si môžete overiť, sa volá článok Bundesbank completed, completes transfer of gold from New York. To znamená, Bundesbank už ukončila transfer 14. E, e, februára 2016 300 tón. A keď e, Trump povedal ešte, myslím, na začiatku teraz druhého volebného obdobia, že urobia inšpekciu v tomto, v, kde to volá? No, v Fork Knox. Fork Knox, ďakujem. A pamätáte si, pán, pán Valašek, alebo všetci, to video, kde Trump má helmu a je tam zos aj Jeremy Powell, alebo ktorý, ale oni v skutočnosti nikdy neurobili kontrolu toho zlata. Čo chcem tým povedať? Keď si také štáty ako Nemecko, Francúzsko, Taliansko, alebo neviem, aj Japonci nedokážu vybrať zlato z, z, z, toho New Yorku, alebo z toho, na ktorom sedia Briti, tak ako, ako môžeme my e, e, vypačiť toto zlato od tých Britov? Skúste mi na to, pán Valašek, odpovedať. Alebo aj, aj občanom? Ehm, no tak to je, je to složitá, <laughs> složitá odpověď na to, té, na to téma. No tak eh, ty, no tak ty vlády, vojenský, ty, vojenský. Tak eh, ty, ty vlády nejprve vůbec musí se o to aspoň pokusit, jo? Já bych řekl, ty slovenská ani česká vláda se o to ani nepokusili, bych řekl, jo? vždycky je to problém toho Černého Petra, protože ty, ty země, jak vidíte, tak se repatriují zlato, některé vyváží ho, no a pokud tam to zlato není v, v takovém objemu, jak vy naznačujete, a já konec konců si to skoro taky myslím, no tak ty, kteří zůstanou na konci, no tak toho Černého Petra se vytáhnou a to zlato tam třeba mít nebudou. Takže první věc je, aby ty vlády o to vůbec jako požádali samozřejmě. Pak jsou nějaké mezinárodní nástroje, můžou žalovat ty země a tak dále. Jo, těch asi možností je více, ale je potřeba udělat ten krok, požádat. Robert, mal som ešte viac otázok, ale naozaj už vysielanie sa chýli k záveru. Máme posledné tri minútky, tak ja snad ešte takú poslednú otázku. Po tom všetkom, čo sa deje vo svete... Joško, minútu a pol. <laughs> tak, máme minútu a pol. Dobre. menová reforma. Môžeme ju očakávať? No já myslím, že ji musíme očekávat, že nic jiného ani není možné, protože eh, to obrovské zadlužení prostě dříve nebo později k tomu musí vést. Eh, jinou cestu, jiná vlastně řešení tady jakoby není. A je otázka jenom, jaká bude forma té měnové reformy. Jestli ta forma bude eh, ta klasická, kterou my známe, anebo jestli to bude třeba CBDC digitální peníze centrálních bank, který potom jednoho dne ta centrální banka tlačítkem částek peněz z toho oběhu stáhne, tak to může být jenom jiná forma měnové reformy. Takže, ale pokud se ptáš, tak já jsem o tom přesvědčený, že iný východisko to vlastne akoby nemá. Robert, ďakujem ti veľmi pekne. E, teším sa na naše ďalšie vysielanie. E, množstvo otázok zostalo ešte nezodpovedaných, ktoré by určite všetkých, e, nás všetkých zaujímali. Snad na záver, každý z nás pracuje na svojom šťastí na základe svojich vedomostí a poznatkov a na základe nevedomia a bez poznania pracuje na šťastí toho, ktorý je toho viac. Kto myslí na rok dopredu, sadí pšenicu. Kto myslí na 10 ročia dopredu, sadí stromy. A kto myslí na väčnosť, plodí a vychováva deti. A učí ich k pravde, slušnosti, čestnosti, spravodlivosti, vzťahu k rodine, rodu, národu a koreňom. Ešte raz ďakujem veľmi pekne, pekný podvečer, dovidenia hezky, na, hezky a do počutia na budúce. Ďakujem veľmi pekne Robertovi e, Vlašekovi, e, Dáši Kvapilikovej, Tiborovi Moravčíkovi a Jozefovi e, Filovi, ktorí boli hostia tejto relácie. Zajtra od 17.30 pokračujeme v relácii politické rozhovory. a Prídu hostia z republiky Miroslav Suja a Milan Uhrík, bohužiaľ Marek Geci ochorel, dnes sa ospravedlnil, ale aj tak eh, hostia sú výborní, tak sa na vás a na rozhovory s nimi teším.